abdulhamid sulaymon o'g'li cho'lponning kecha va kunduz romani birinchi kitob hamal keldi amal keldi xalq maqoli har yil bir keladigan bahor sevinchi yana ko'ngillarni qitiqlay boshladi yana tabiatning dildiragan tanlariga iliq qon yugurdi tollarning ko'm ko'k soch popuklari qizlarning mayli o'rilgan kokillariday selkillab tushmoqqa boshladi muz tagida loyqalanib oqqan suvlarning g'amli yuzlari kuldi o'zlari horg'in horg'in oqsalar da bo'shalgan qul singari erkinlik nash'asini kemira kemira ilgari bosadilar simyog'ochlarning uchlarida yakka yakka qushlar ko'rina boshladi birinchi ko'ringan ko'klam qushi birinchi yorilgan bodroq nash'asini beradi buldir ekilib ko'p qoshlarni qoraytirgan o'sma ildizidan yana bosh ko'tarib chiqdi muloyim qo'llarda ivib suvga aylangandan keyin go'zal ko'zlarning supasida yonboshlashni muncha yaxshi ko'rar ekan bu ko'kat erkaklarning gullik do'ppisiga tegmay yalang ayollar bilan ularning sochlari gajaklari va ro'mol ko'piklari bilan hazillashib o'ynagan salqin shabada ko'klam nash'asi bilan sho'xlik qiladi hayot nega bu qadar go'zal va shirin bo'ladi bahorda zebi ya'ni zebi nisaning qish ichi siqilib zanglab chiqqan ko'ngli bahorning iliq hovuri bilan ochila tushgan endi ustiga poxol to'shalgan aravada bo'lsa ham allaqaylarga dala qirlarga chiqib yayrashni tusay boshlagan edi qish ichi ham keti uzilmagan sovchilar bir ikki haftadan beri kelishdan to'xtaganlar endi tashqari eshikning g'iyq etishi bir ikki ayolning astagina bosib paranjisini sudrab kirib kelishiga dalolat qilmas hali endigina o'n beshga qadam qo'ygan bu yosh qizning go'dak ko'nglini uncha cho'chitmas edi ko'k terish bahonasi bilan bir ikki marta keng hovlilarga shahar ichida bo'lsa hamki dala tuzlarga chiqib kelganidan beri ko'ngli qirlarni dalalarni ishqilib olis olis joylarni yana ko'proq tusay boshlagan edi otasi bomdoddan kirmagan onasi sigir sog'ish bilan ovvora o'zi kichkina sahnni supurib turgan vaqtida tashqari eshikning besaranjom ochilishi zebining ko'nglini bir qur seskantirib oldi bir qo'lida supurgisi bir qo'li tizzasida yerga egilgan ko'yi eshik tomonga tikilib qoldi otasining odatdagi tomoq qirish va yo'talishlar bilan katta eshikning og'ir zanjirini sharaq shuruq qilib tushirib namozga chiqib ketganiga hali ko'p o'tmagan edi halol haromni ham farq qilmay turgan bu odamning avrotda o'tirish odatlari hatto hammadan keyin qolib masjid shamlarini puflab chiqish rasmlari bo'lardi aytgandek eshikdan shoshilib kirib kelgan yoshgina o'zi tengi bir qizcha bo'ldi hali tuzuk quruq odam qatoriga kirib yetmagan bu qizchani katta xotinlarning oriyat paranjisiga burkaganlar paranjining uzuk uzun etaklari katta bir tugundek uning qo'ldig'ini to'lg'azardi o'rangan qiz ichkari eshikdan xatlar xatlamas paranjini irg'itdi va o'zining bolalik ruhi bilan yugurganicha borib zebini quchoqladi ikkalasi quvona quvona ko'rishdilar supurgi yetgan joydan nariga o'tmasdan yerga yonboshladi ikkala yosh yuzlari kulgan ko'ngillari yozilgan qo'ltiqlashib ayvonga bordilar zebining otasi turib ketgan so'rining chekkasiga o'tirishdilar salti ya'ni saltanat erta saharda bunaqa halloslab kelishining sababini hali aytgani yo'q edi ular ko'rishgan hamon yosh qizlarning o'z oralarida o'ta turgan mahram gaplarini gaplashib tikayotgan kashtalari piltaga kirgan do'ppilari to'g'risida bir birlariga kalta kalta ma'lumot berishgan edilar saldi endi gap ochdi erta saharlab chopganim bekorga emas men ham sezganman yuragim bir qurs seskanib ham oldi nimaga o'rtoqjon o'zingiz bilgan sovchilar balosida qish ichi keti uzilmadi men ham bezganman jonim qaqa shuning uchun bir qishloqqa chiqib kelsammikin deb edim nimasini aytasiz ariqdagi suv ham muzning tagidan chiqdiku zebining yuzini shu topda butun qish ichi to'planib qolgan horg'inlikning asarlari egallagan edi uning ikkala yuzi ayniqsa ko'rpaning katta katta qavig'iga tikilgan andishalik ko'zlari hovur bosgan oynakning betiga o'xshardi aksincha saltning yuzlari charaqlagan yulduzday sernash'a quvnoq va har qanday andishadan yiroq bo'lib ko'nglining chuqur burchaklaridan chiqib kelgan sevinch to'lqinlarini aks ettirardi shu uchun u zebining so'ng so'zlaridagi og'ir ma'yuslikni payqay olmadi uning ko'zlari zebida bo'lsa ham nazarlari boshqa yoqlarda edi xonim bilasiz a yoyilma soydagi o'rtog'im bor ku zebi boshini ko'tarib o'rtog'iga qaradi shu qarash uning nechukdir enaxonni eslolmay turganini ko'rsatardi so'ngra salti ta'rif qildi o'tgan kuz biznikiga mehmon bo'lib kelishdi ku kelin bibisi bilan birga o'shanda necha marta kishi yuborib chaqirtirdim bormadingiz otangiz javob bermadi zebi bosh tebratdi ha ha bildim bildim o'zini ko'rganim yo'q ku eshitib bilaman ana o'sha qiz o'sha safar kelganida meni aytib ketib edi bahorlashib bir borib kelaman deb yurib edim yaqinda yana aytib yuboribdi shunga tengdoshlarim bilan bir borib kelmoqchiman sizni ham olib boraman qachon zebining bu kalta savolidan saldi ko'p narsani angladi bu savol zebining iloji bo'lsa shu kun paranjisini qo'liga olib yopinib ham o'tirmasdan shu yerdan uzoqlashmoq uchun talpinganini ko'rsatardi shu uchun saldi men sizni olib ketgali keldim aylanay dedi va ikki yosh nihoyasiz sog'inchlar so so ichida yana bir birlariga chirmashdilar odatda onaning ko'ngli yumshoq bo'ladi zebining onasi qurbon bibi saldidan haligi chaqiriqni eshitgandan keyin darhol rozilik berdi mayli o'ynab yozilib kelinglar qish ichi yuraklaring g'ash bo'lgandir yosh narsalar dedi zebi onasining beradigan javobini ilgaridan bilardi bu ona qizining saodatidan boshqa narsani bilmaydirgan onalardan edi dunyoda qanday yaxshilik va xayriyatlik bo'lsa hammasini shu birgina qizi uchun istar va orzu qilardi lekin onaning rozilik so'zlariga bu birgina lekin elchib kelganidan bechora qizlar sevinish to'lqinlarini yana bir qur ko'tarishga fursat topolmadilar hamma jim qoldi har kim o'z oldida bir narsa topib shunga ko'z tikkan va u narsada zebi o'z otasini bibi o'z erini salti qobog'idan doim qor yog'ib turgan sovuq bir so'fini ko'rardi bu bulutli havoni ochmoq faqat onaning vazifasi edi otasi bomdoddan kirsin dedi u saltiga qarab men o'zim yotoq bilan aytib ko'ray yo'q demas so'ngra zebiga yuzlandi sen qizim uyga joy qil o'rtog'ingni o'tqiz dasturxon sol biz otang bilan choyni so'rada ichib haligi gapni gaplashamiz ikkala qiz ham og'iz ochmay jim qolishdi chunki razzoq so'fining mijozini ularning ikkalasi ham yaxshi bilardi so'figa eng ma'qul bir masalani bo'lsa ham uqtirib roziligini olmoq uchun yo o'zining piri yoki katta bir davlatga ega bo'lish kerak edi u odam o'z tenglaridan hech birining hech qachon hech bir gapini tinglagan emasdi ayollardan maslahat ayniqsa o'z xotinidan bir taklif eshitmoq razzoq so'fining yana boshdan dunyoga kelishi kerak bo'lardi shuning uchun zebi ko'zlari andisha bilan kengayib ochilgani holda indamasdan joylarini yig'a boshladi u o'rinlarini yig'ishtirib nonushta joylarini tayyorlab bo'lgandan so'ng o'choq boshida choynaklariga choy tashlarkan odamdan darak yo'q ku deb so'radi onasidan qurbon bibi bir ko'cha eshigiga bir yonboshdagi daraxtlar orasidan ko'tarilib kelayotgan quyoshga bir o'choq boshidagi qiziga qaragandan keyin bilmadim avrat cho'zilibroq ketdimikin sen choyni jindek qo'yib tur chala qoldirgan yerlaringni supura tur kelib qolar dedi zebi shu topda yana qaytib qo'liga supurga olishni istamasa da o'rtog'ining bu qiz enasining gapiga kirmas ekan degan o'yga borishini o'ylab indamasdan supurgini qo'liga oldi va bir qo'lini bir tizzasiga qo'yib sahn betini supura boshladi zebining choy damlab kelishini kutib uyda dasturxon boshida o'tirgan salti ikkala qanoti ochiq turgan eshik orqali bu holni ko'rganidan keyin o'rnidan turib o'rtog'ining yoniga chiqdi zebi uni uzr aytib qarshi oldi o'rtoqjon dedi otam avratda o'tirib qoldi shekilli shunaqa odati bor endi yoq kirib kelsa kerak xafa bo'lmang a e? bu so'nggi kalta jumlaning aytilishidagi samimiyat bir biri bilan yaqin o'rtoq tutishgan yosh qizlardagina bo'ladi xafa bo'lmang a e, deb turgan vaqtida zebining yuzini ko'rish kerak edi bir qo'lida supurgi bir qo'li tizzasida supurgi ham yerdan uzib olingan emas faqat bosh yuqori ko'tarilganu butun vujud saltining ixtiyorida ko'ngil orzu sevgi sevinch bular hammasi saldiga tomon uchadi unga tomon otiladi uni o'rab uni aylantirib uni quchadi zebining yuzlaridagi oyday tiniq va quyoshday yorug' bu holat moddiy haqiqatlar qadar ochiq ko'rinardi o'rtog'ining bu samimiyatini salt ham ko'z bilan ko'ribgina emas ko'ngil bilan ham sezib anglagan edi shuning uchun u zebining so'ziga javob ham berib o'tirmasdan birdaniga uning qo'lidagi supurgiga yopishdik o'z ko'nglida supurgini olib biroz supurib supurishib bersa haligi samimiyatga yarasha javob bergan bo'lardi zebi supurgini qo'ldan oldirdi lekin o'rtog'i supura boshlagandan so'ng voy bu nimasi qo'ying o'zim supuraman yana supurgiga yopishdi salti bermadi bu olmoq istadi salti qochdi bu quvladi shunday qilib sahnni supurish o'rniga bu ikki o'rtoq butun hovlini boshlariga ko'tarib shovqinlar va qiyqirishlar bilan dunyoni buzib bir birlarini quvlashib ketdilar o'z uyining qabristonlar qadar jimjit xonaqohlar qadar unsiz o'z ko'ngli qadar tund va xo'mraygan bo'lishini istagan razzoq so'fi xuddi shu ola to'polon ustiga kirib keldi eshikdan kirar kirmas ovozining boricha bu nima qiyomat degan shovqin solishi ikkala yosh qizni chaqmoq tekkan daraxtday turgan joylarida qotirib qo'ydi yo'qsa so'fi erining dindor xotini bo'lgan qurbonbibi ham endi deb osmoncha qichqirmagan edi agar bu sovuq sufi kirib kelgan bo'lmasa ikki yosh qizning qish bo'yi to'plangan ko'ngil g'ashliklari biroz sho'xlik bilan ancha yozilgan bo'lardi zotan ularning o'zlarini unutar darajada bir birlari bilan bu xilda o'ynashuvlari o'sha g'am g'ashlar prujinasining bo'shatilishi siqintilar oqimining oqima to'g'onining buzib oldinga tomon yo'l olishi emasmidi bunday telbalarcha ko'pirib toshuvlarni to'xtatmoq uchun ham albatta telbalarcha hayqirishlar chaqmoq qadar quvvatli zarblar lozim bo'lardi razzoq sufida bunday quvvat ortig'i bilan bor bu odam jadidnamo bir hamshaharning deganidek ko'rgazmaga qo'yila turgan antiqa maxluqlardan edi aytishlaricha uni ona qornidan sihat salomat tushirtirgan va birinchi dafa yo'rgaklagan kampir hazilkashligi va sho'xligi bilan xotin xalaj o'rtasida dong chiqargan hamro ena emish bolani yo'rgaklaganidan keyin hali u qadar odam kepatasiga kirmagan yuzlariga tikilgan va mana bu so'zlar bilan erkalatganmish aylanay mehmon kimdan xafa bo'lib tushdingiz kim ozor berdi sizga ayting qovog'ingizni ochsangizchi yorug' dunyoga keldingiz shukur qiling sevining mundoq bir kuling kulimsirang iljaying o'shanda kulmagan razzoq so'fi undan keyin ham kulmay o'tdi kulish bilan yig'lash orasida katta farq bor kulish bilan kulmasdan tikkina jiddiyat saqlab turish orasida ham anchagina masofa bor shu uchun razzoq sufining kulishlarini kulish deb bo'lmaydi kulmasdan chidab bo'lmaydigan maqomlarda ham u kuladi lekin u kulish kasal odamning kulishiday og'ir bir xil sovuq hazillarday malol keltiruvchi yolg'on xushomadlarday ko'ngilga uruvchi bo'lardi bir kun zebining juda jiddiy bir chehra bilan otam kulmas ekanda deganini eshitib bibi koyib bergan edi shu haqiqatni aytgani uchun qizidan alayni oshkor koyingan qurbon bibi bu haqiqatni o'zi o'z ko'nglida necha marta takrorlagan bo'lsa ekan til bilan birovning aybini aytish oson o'z tili bilan o'z aybini aytadiganlar juda kam qurbon bibi har qancha so'zga epchil xotin bo'lsa ham uni bu kamlar orasiga qo'shib bo'lmaydi qurbon bibi so'zga qancha epchil bo'lsa razzoq sufi shu qadar kamgap indamas damini ichiga solgan ziqna odam edi tashqari olamda ya'ni o'z hovlisidan tashqarida uning doimiy va birdan bir vazifasi o'zidan ulug' va kuchlilar gapirsa hovva hovva demak o'zidan past va kuchsizlar gapirsa yo'q yo'q degan ma'noda bosh chayqash bo'lardi u yerda vaqtida uning og'zidan odam bolalari o'rtasida yura turgan tuzuk ma'nilik va gap desa bo'ladigan bir so'z chiqmas edi umuman so'fining bu bobda o'ziga ko'ra asol bir maslagi bor u o'zi maqtanib aytganiday xotin xalaj oldida og'iz ochib til qaltiratishni ravo ko'rmaydi bu til deydi so'fi doim xudoning zikri bilan qaltiraydi bu og'iz hamma vaqt xudoning zikriga ochiladi og'iz bilan til bandaning jismida eng aziz va tabarruk a'zolar ularni xotin kishiday past maxluq oldida xor qilinadimi bo'lmasa haq taoloning bandalari it bilan ham gaplasha bersin yo'q xotin kishiga juda zarur gap aytiladi u toifa bilan zaruriyat yuzasidangina gaplashiladi vassalom o'zbekda axir har bir erkak o'z xotinini o'z halol juftini qizi yo o'g'lining nomi bilan atab chaqiradi o'z xotinining ismini aytib chaqirish yaramaydi xotinining ismi maryam qizining ismi hadicha bo'lsa mo'min musulmon sharmu hayo yuzasidan ekan xotinini hadicha deb chaqiradi aksar ona bola baravar labbay deydi shundayda oilaning haqiqiy egasi bo'lgan ota kattangni aytaman kattangni deydi hatto shunda ham maryamni demaydi bizning so'fi mo'min musulmonning bu urfiga ham amal qilmaydi u o'z halol jufti qurbon bibini hamma vaqt fitna deb chaqiradi fitna salamni ber fitna qiz o'lguring qani fitna puldan uzat qurbon bibi so'figa achchiq qilib bo'lsami yo o'zining yaratilish xamrida shu narsa bormi har qalay fitnalikdan ya'ni makr va firibdan xoli emas erining xotin xalaj oldida gapirmaganiga uncha xafa bo'lmasa ham lekin o'z halol xotini oldida gapirmaganiga kuyadi va shu kuyish orqasida firib yo'li bilan ham so'fini gapirtiradi ba'zida tillarini burro qildirib sayratadi buning uchun so'fining achchig'ini keltiradigan emas uning biroz g'ashini turgan bir gap aytib qo'yadi ana shunda xotin xalaj oldida og'iz ochib til qaldiratishni so'fidan ko'ring bay bay bay eshon bobom sizdan dilgir emishlar deydi bir kun bibi so'figa so'fining toshday qattiq va buyumdek harakatsiz yuzi birdaniga turli tuman o'zgarishlar va harakatlarga javlongoh bo'ladi nima deding fitna nega dilgir bo'libdilar nazr qilgan kokilini kestirishga kelgan bir bolaga xushomad qilibsiz shu bas endi bizning so'fi so'ziga usta bir xatibga aylanadi ishq ikki xil bo'ladi fitna tushunmay gapirma ishqi majoziy ishqi ilohiy qurbon bibi bu so'zlarga tushunmaganligidan erini sayratib qo'yib o'zi darrov zerikadi shu uchun u ha shundaymi men bilmabman omimanda deb tezroq qochish harakatiga tushadi xotini burilib ketganidan keyin so'fi ham so'zdan to'xtaydi shunday qilib so'fi joyi kelganda vahashiga tegilganda go'rda ham gapiradi ham gapirganda qanday uyida vaqtida razzoq so'fi yo ariq bo'yidagi ko'katlarni yulib yo eshik va darvozalarning bo'shalib qolgan zanjirlarini mahkamlab yoki hovlida o'tin qirqib yo bo'lmasa ikki qo'li orqasida dam ichkariga kirib dam tashqariga chiqib dam hovliga o'tib lablarini ari chaqqan odamday og'iz ochmasdan indamasdan yuraveradi yoz faslida ko'proq kunduzi uxlaydi kechalari dong otguncha o'zi yolg'iz baland ovoz bilan oblohu aytib o'z oilasini va qo'ni qo'shnini uxlatmaydi eshon bobo bo'lmagan kunlari salqin xonaqoda juda maza qilib uxlaydi deydilar ba'zida boshqa muridlar uni ko'rpa to'shagi bilan hovuzga tashlar ekanlar uyda bo'lsa uni xonaqo singari salqin qildirib undan keyin cho'ziladi va peshindan keyin uyquga ketgan bo'lsa shomga borib zo'rg'a turadi shunda ham qurbon bibining qichqirishlari bilan namozgar aksari uyquga qurbon bo'ladi shu orqada o'z xotinidan ko'p ta'nalar ham eshitadi ammo bu xususda tili qisiq indayolmaydi qish faslida bo'lsa kechasi uxlaydi bir siqim kun bor uxlab o'tkazsam qashqardan ham olis qish kechasini qanday o'tkazaman uyqu umrning tanobi deydi bu buyuk falsafa loyiq va munosib kishilarga aytiladi bechora oila a'zolari umuman xotin xalaj bu uyqu falsafasini bilishdan mahrum shaharda bo'lsa o'z uyidan boshqa joyda bir kecha ham yotmaydi eshon boboning qaysi bir to'yida tong otishga yaqin uyga kelib yotgan ekan shahardan tashqariga yurishi kam faqat eshon bobo bilan birga faqat o'sha kishi bilan to'ylarga katta ziyofatlar qovun va meva sayillariga boradi unda albatta besh to'rt kun uydagi ko'rpa to'shagi soviydi qurbon bibining so'zicha dam oladi zebining tarificha yayraydi bir marta qaysi bir to'y bir haftaga cho'zilib ketgach oltinchi kuni bizning so'fi eshondan so'ramay qochib kelgan o'shanda eshon bobo bir necha vaqtgacha so'fidan dilga bo'lib yurganlar shu munosabat bilan qurbon bibi yana bir marta oldi hast hast eshon bilan birga borib u kishi tufayli shuncha izzat ikrom ko'rib noz ne'matga serob bo'lib xat deyishondan burun qochib kelganingiz nimasi shaharda ochilmagan do'koningiz yo to'xtab qolgan objivoyingiz bormidi sofiya yana past toifa oldida muborak og'zini ochib aziz tilini qaldiratmoqqa majbur bo'ldi badbaxt fitna qo'yasanmi qo'ymaysanmi axir hubbil vatani minal iymon deganlar vatanni sevish iymondan axir bilmasang bekorda vatani yo'q dunyoda lo'li xolos meni bevatan deb bildingmi so'fi biroz qizib ham ketdi bu hovli joy otangdan qolgani uchun o'zimniki deysanmi yo unday desang boshput olib urusvoyning religa tushib hayt deb makatulloga jo'nab qolaman hovling boshingdan qolsin fitna bu safar qurbon bibi yalinib yolvorib zo'rg'a tinchitdi chinakam so'fida hajga borish niyati kuchli har yili javraydi bir ikki marta pasport ham oldi faqat nima uchundir oyog'ini o'z shahrining tuprog'idan uza olmaydi bu to'g'rida ham vatanni sevish iymondan deb vatandan kechib ketolmaydimi har qalay bir siri bor uning ma'lum bir kasbi hunari yo'q na savdo sotiq qiladi na dehqonchilikka urinadi na kosib hunarmandlik peshasini tutadi shu bilan birga dasturxoni nonsiz qozoni issiqsiz qolmaydi qaysi bir olis bir qishloqdan o'gay egasi kelib uch to'rt kun qo'nib ketgan edi u ham o'ziga o'xshagan mo'min musulmongina chol bo'lganidan juda topishdilar har kun xonaqoga birga borardilar so'fi bir gaz peshasini tutmay o'tib ketaversiz a dedi unga akasi xonaqoga keta turib e dedi so'fi cho'zib va o'zidan xursand bir kulimsirash bilan kulimsiradi mening davlatim hech kimda yo'q aka eshon bobo xudoyimning sevgan quli nozu ne'mat to'rt tarafdan suvday oqib turadi daryo bo'yidamizu chanqaymizmi g'alati ekansiz shu kulimsirash bilan yana biroz borgandan keyin bu safar jiddiyroq qilib dedi ahliyamiz ham uchiga chiqqan chevar xudoga shukur ojizamiz ham do'ppi tikishga farang bo'lib chiqdi ro'zg'orning ko'p kamlarini o'zlari bitirishadi men bohuzur tasbehimni aylantirib yotsam bo'laveradi so'fining o'sha akasi o'tgan yil kuzakda yana keldi ammo bu safar jiddiy bir masalani ko'tarib kelgan edi bir ikki kun mehmon bo'lgandan so'ng gap ochdi so'fi o'zingiz vatan vatan deysizu vataningizni bilmaysiz so'fi shu bilmaysiz degan narsaga tutoqib ketdi nega bilmas ekanman aka bilib gapirsangizchi jahlingiz chiqmasin bilib gapirayotirman vataningiz ota onangiz o'tgan o'z kindigingizdan qon to'kilgan ota ona arvoyiga sham yoqiladigan joy emasmi so'fi jim qoldi hatto ko'zlariga yosh kelganday bo'ldi nimaga indamaysiz deb so'radi akasi haq gapga nima deyman qiziqsiz bo'lmasa vataningiz o'sha o'zimizning qishloq ha o'sha qishloq ikkov ham bir nafas jim qolishdi so'fi misvagini qinidan chiqarib yana sekingina solib qo'ydi chol tizzasiga tushgan xazon bargini sopidan ushlab pildiratarkan dedi men sizni o'sha qishloqqa olib ketay deb keldim siz axir men bilan bir shapaloq yerni talashib shu to'g'rida nari beri bo'lishib shu tufayli shaharga kelib qolgan edingiz so'fi xo'rsinganidan ovozi qaltirab dedi eski gaplarni qo'zib nima qilasiz bo'lar ish bo'lib o'tdi yeri ham qursin merosi ham yo'q so'fi unday demang akaning bu so'zi keskin ovoz bilan qo'mondon singari aytilgan edi so'fi boshini ko'tarib akasining yuziga tikilib qoldi akasi davom etdi yerdan aziz hech narsa yo'q otamiz rahmatlik bobolarimiz undan naridagilar hammasi bir shapaloq yerdan rizqini chiqarib kelgan rostmi sufi eshitilar eshitilarmas qilib rost dedi siz nega yerdan qochasiz so'fi bu to'g'ri savolga boshqa javob olmadi yer qani menga dedi bir shapaloq yeringiz bor o'zingizga yetmaydi akasi dadil javob berdi javobga boshlarkan uning yuzlari kulgan tishsiz kemtik og'zi sevinch bilan ochilgan edi soyning narigi yuzidagi do'ngni sekin sekin olib tashlab yer qildim yana bir shapaloq suvlik yer bo'ldi endi odamdan u dastmoyadan qiynalayotirman nima qilay dedi so'fi ovozi juda past edi qo'limdan nima keladi akasi bu safar jiddiylashdi shaharni tashlang so'fi akasining so'zini bo'lib allanima demoqchi bo'lgan edi u qo'ymadi siz shoshmang gapni eshiting so'fi jim bo'ldi so'ngra akasi davom etdi shaharni tashlang bu hovlini soting shaharda hovli joyni yaxshi pulga oladi qishloqdan kichkina bir hovli olamiz buning yarim puliga yoki uchdan biriga qolganiga asbob olamiz o'z yerimizning yoni beridan bir parcha yana yer topamiz uni ham olamiz hali bardamsiz birgalashib ishlaymiz durustmi sufiy indamasdi oq do'ppisini boshidan olib buklab o'ynardi qani bir narsa deng so'fi hech narsa demay o'rnidan turdi yana damini chiqarmasdan ichkariga tomon bir ikki qadam bosdi keyin yana orqasiga qayrilib dedi men to'limni kiyib chiqay jumani xonaqoda o'qiymiz kech qoldik aksi xonaqoga ketayotib yana shu gapni qo'zg'atdi xo'p deng qishloqqa ketaylik o'lim haq ular vaqtda bir birimizdan yiroq tushib bir birimizga tashna bo'lib o'lmaylik so'fi bir uloqchi toyni ko'rsatdi jonivoriy zabot bo'libdimi bay bay bay jimlik cho'kdi keyin yana gap boshlandi nima dedingiz gapiring kampir ham jon deb turibdi ana u umarali shug'ovulning hammomi yuz yetmish yil bo'lgan emish hali ham bir g'ishti ko'chgani yo'q ichiga kirsang jaranglaydi akasi o'z gapini yedirolmagach qurbonbibi bilan maslahat qilib turib masalani eshon boboga arz qildi eshon avval so'fi o'zi qani deb so'radi so'fining akasi uyda qoldi sal tishi og'ribdi dedi eshon kuldi tishi og'ribdimi dedi bay bay tish og'rig'i yomon narsa boring ayting kapponning burchidagi sartaroshga borsin ombir solib darrov olib tashlaydi tinch uyda qoladi boring ominallohu akbar shu bilan so'fining akasi noumid bo'lib qishlog'iga ketdi u otiga otlanib xayr manzur qilganda so'fi ichkarida hikmat o'qib yotardi lokisini yuziga tutib darvoza oldigacha qurbon bibi chiqdi uzun yengi bilan ko'z yoshlarini artib qishloqi mehmonni uzatdi qurbon bibining yonginasida turib tiniq ovoz bilan xayr endi adolatxon opamlar kelishsin tuhfachani albatta olib keling deya sayragan zebi mehmon ko'zidan yo'q bo'lgach onasidan so'radi nega odam kuzatgani chiqmadi qurbon bibi kaltagina javob berdi otangning fe'li qursin bolam dedi va ichkariga burildi qurbon bibining bundan boshqa tashvishlari ham yetib ortardi mana bu qishloqi mehmonning kelishi yana ortiqcha bir tashvishni qo'zib ketdi chinakam bechora qurbon bibi kiyim kechak ayniqsa yolg'iz qizning sepi xususida ko'p tashvish tortadi shunday tashvishlar ustida u chidolmay ketib ba'zi ba'zida so'figa xarxasha ham qilib ko'radi unday xarxashalarga so'fining sira tobi yo'q xudo yetkazadi deb ovozi boricha baqirish bilan javob javob qiladi qurbon bibi ham odam emasmi chiday olmaydi bir kuni so'zlanib berdi xudo yetkazadi albatta shunda ham bandasi harakat qilsa qimirlasa yetkazadida xudo sababni hal qilgan emasmi axir eshanoyim bir kun eson eshon sho'fidan sufidan o'qib berib kasbkorning qarzligini aytdilar ku izoh diniy axloq kitobining muallifi so'fi olayorning xalq orasidagi ismi eshon so'fi bu kuyinishlarga razzoq so'fi javob ham bermadi indamasdan teskari burilib oldi qurbonbibi so'zdan to'xtamay balki ovozini yana ham ko'tarib tushgan edi so'fi o'zining odatdagi kalta so'zlaridan bittasini arang og'zidan chiqardi lekin chiqarganiga yarasha bir akay qilib jahl bilan baqirib chiqardi bo'ldi deyman itvatcha otasi kirib kelganidan keyin zebining ko'nglida o'ynagan iztirob va hayajonlar razzoq so'fining nima bu qiyomat degan qiyomatidan qo'rqinchliroq edi sovuq bir so'fining nazdida bu qadar vahimali bo'lib ko'ringan oddiy va tabiiy bir bolalik o'yini qafas darchasining ochilishini kutgan vaqtida daricha darchaga kattakon bir qulf urilayotganini ko'rgan bir qushning iztirobidan kam bo'larmidi ikkala qizning ayniqsa zebining ko'nglidagi iztirob zotan so'fi kirgandan so'ng avj olishi kerak edi chunki qizlar sho'xlik va o'yinga berilib ketib hamma narsani esdan chiqargan emas emasmidilar qorong'i qish kunlaridan qolgan dog'lar to'rt devor orasida yashashdan kelgan chiqindilar otalardan o'tgan zulmlar sovchilardan yetgan tashvishlar barham yemaganmidi yoshlikning quvvatli to'lqinlari ularning barchasini bir bahor yomg'iri kabi yuvib ketmaganmidi shunday o'rtoqning shunday shirin muomalalari oldida shunday teskari shunday o'jar va qaysar otaning borligi ham unutilgan emasmidi uyidan bir zumda borib kelaman deb chiqqan salti ham bergan va'dasini uyini va ota onasini unutib qo'lida maymoq va tullagan bir supurgi bilan qolib ketmaganmidi g'aflatda qolganlarning boshiga tushadigan tayoq yomon silketadi deydilar bu ikkala qiz o'yin va sho'xlik havasi bilan g'aflatda edilar so'fining og'ir zarbi bilan o'zlariga kelgach oldilarida zo'r bir tog' turganini ko'rib ixtiyorsiz cho'chib ketdilar bu tog'dan o'tish kerak edi holbuki bu tog' bunaqa yosh bolalar o'ta oladigan tog'lardan emasdi ikkalasi ham iztirobning bu og'ir yukini bir birlarining ko'zlarida o'qidilar so'fining baqirishidan so'ng biroz shoshib turgach ular yugurgancha uyga kirdilar va o'zlarini eshikli derazaning panasiga olib razzoq so'fining harakatlarini kuzata boshladilar ko'zlari so'fida bo'lsa quloqlari qurbon bibining og'zida edi uning gapiradigan gaplari ularning ko'ngillarida tugilgan og'ir va chigal tugunchakni yo yechib yuborajak yoki yana battarroq chigallashtirib ikki yosh narsani yana necha oy bir biridan ajratib tashlayajakdi so'fi bular uyga kirib olguncha eshik oldida bo'zarib gezarib turdi bular uyga kirganlaridan keyin sallasini qurbon bibiga uzatib ustidagi malla yaxtagini olisdan turib kartga irg'itdi va o'zining oddiy ovozi bilan qanjiqlar deb baqirdi yosh narsalar o'ynashsa nima bo'libdi endi zabtiga oldingiz dedi qurbon bibi gapirma eshak qurbon bibi jim bo'ldi so'fi kal tomonga qarab yurdi kart ustiga dasturxon yozilib bir mustavoq non bilan piyolada qiyom qo'yilgan edi so'fi gapga chiqib o'tirgandan keyin bibi o'choqdan choyni olib keldi so'fining bu avzoyini ko'rgandan keyin ikki qizning bor qadar umidi ham uzilib bo'ldi zebi bu umidsizlikni yashira olmadi o'ynashmay o'laylik endi otam hech qayerga chiqarmaydi salt ham o'z tashvishini anglatdi nima qilamiz endi siz bormasangiz men ham bormayman enaxon toza koyidida tek o'tirgan bo'lsak ko'ngli yumsharmidi ekan dedi zebi salti indamadi birozdan so'ng yana o'zi ilova qildi ko'ngli o'lsin yumshagan vaqtini ko'rganim yo'q katta katta xarsang soy bo'yiga devlar tashlashgan deydi eng kattasini otamning ko'kragiga tashlab qo'yib mana shu sening ko'ngling deganmikin yashshamagurlar bu gap saldiga ta'sir qildi shekilli pix etib kulib yubordi zebining bunga chinakam achchig'i kelgan edi qo'lini uzatib o'rtog'ining og'zini to'sdi voy anavi qizni yana beshbattar qilasiz ishni dedi saldi zo'r bilan o'zini bosib oldi ikkalasi yana ko'zlarini miltillatib chol bilan kampirga tikildilar boyadan beri eriga qarab jim o'tirgan kampirning endi astagina kulimsirashi bularga jon kirgizdi ko'rdingizmi deganni qilib ikkalasi bir biriga qarab olishdi chinakam qurbon bibi sufiga yoqadigan bir so'z topganday dadillik va bemalollik bilan kulib turib gap boshladi men zebini bir joyga jo'natib yotirman so'fi bu safar baqirmasa hamki daval bir ovoz bilan so'radi qayerga nega ko'ldagi xalfiy shonimizning kichik qizlari bir ikkita o'rtog'ini bahorlashib ketinglar deb chaqirtirgan ekanlar shularning bittasi zebi yana bittasi uning o'rtog'i saltanatxon ekan saltanatxon aravani qo'shtirib qo'yib o'zi zebini aytgali kelibdi yo'q desak qanday bo'ladi xotini nima desa yo'q yeydigan so'fi bu safar birdaniga yo'q demasdan xayolga ketdi qizlar qurbon bibining bu tadbiridan xursand bo'lib yana umidlana boshlagan edilar qulvon xonam bopladi dedi salt enam gapga usta eshondan tushganini ko'ring eshon desangiz otam o'lganini ham bilmaydi xudo uni eshonlar uchun yaratgan saldi zebining bu gaplarini eshitgandan keyin so'fining xo'p deb javob berishiga ishonib ketdi bir qo'lini o'rtog'ining bo'yniga tashlab uni quchoqlar ekan bo'ldi o'rtoq endi jo'naymiz dedi sanamasdan sakkiz demay turing hali otam osonlik bilan ma'qul gapga ko'nadigan odam emas jim turib qolishini ko'ring hali ham churq etmaydi sukut uzoqqa cho'zilgandan keyin Qurbon bibi endi bu safar jiddiy bir chehra bilan nimaga indamaysiz xo'p deng katta odam uyat bo'ladi bir yaxshi xotinlari bir otincha qizlari borki o'zlarini bo'lsa o'zingiz bilasiz dedi Sufi negadir bilaman fitna bilaman deb qo'yib yana jim bo'ldi endi Qurbon bibi yana ham jiddiylashdi bo'lmasa yo'q deng saltanatxonga javob beray ketsin azonda kelgan edi shundan keyin Sufining tili aylandi shoshma fitna yo'q dema mayli bora qolsin qachon keladi indingi erta bilan yoki kechqurun eshonoyimning raylariga qarasin so'fi o'rnidan turdi kartam tushib kavshini kiyarkan ovozim bor deb ashulaga zo'r bermasin dedi nomahramlarga ovozini eshittirsa rozi emasman bu safar odamga o'xshab gapirib qurbon bibini quvontirgan razzoq so'fi shu so'zlardan so'ng yana o'z jimligiga qaytdi biroz so'ngra sallasini kiyib yaqtagini qo'liga olgandan so'ng xurjinni ber fitna bo'lmasa ikkita qop ber deb qoldi qurbon bibi qopni uzatarkan erining qo'liga shu topda biroz pul tushganini endi kattaroq xarid qilish uchun bozorga ketayotganini va haligi zo'r iltifotning ham pulning kuchi bilan bo'lganini angladi so'fi tomoq qirib eshikdan chiqarkan uydagi ikki sho'x qiz yana bir biriga chirmashgan edi qafasning darchasi ochildi endi qushlarga qanotlarini rostlab turib pir etib uçmakdan keng ko'klarga fazolarga parvoz qilmoqdan boshqa narsa qolmadi paranjini yopinib o'tirmasdan shundoq bosh ustiga tashlab jimmatini xo'ja ko'rsinga tutgan bo'lib yugurish kerak xolos faqat unda darchaning ochilganiga kim sevinadi shodlikni kim qiladi erkinlikning lazzatini kim totiydi shu qadar qaysar bir odamni bu qadar ustalik bilan yo'lga solgan onaning hurmatini kim o'rniga keltiradi uni kim quchoqlab kim o'padi ikkala qizning uydan yugurib chiqib bab barobar qurbon bibining bo'yniga osilishlari ana o'sha ne'matning shukronasi edi qizlar o'zlarining behad sevinchlarini yuzaga chiqarmoq bilan birga onaga bo'lgan minnatdorliklarini ham tegishicha izhor qilmoqqa oshiqardilar ular kampirga shu qadar osilib erkalik qilib u bilan shu qadar qattiq o'ynashdilarki kampir holdan toyib ketib kaftga dumaladi bular qiyqiriq solishib tobiga kelgan choydishdek sharaqlashib kampir bilan o'ynasharkan u charchab entikkanidan zo'rg'a zo'rg'a nafas olib bas qizi qurg'urlar bas deyman bo'ldi endi yo'lingdan qolasan deya so'zlanardi kampir yolvorgan sari bular avj olishar biri qo'yib biri shunaqa ekanmi voy tovvey halfiya shoning qizi chaqir turgan ekanmi voy tovvey deb uning eng qitig'i keladigan joylariga chang solishardi nihoyat o'zlari ham o'lgudek charchab kampirdan qo'l tortdilar va uh deb ikkalasi ikki tomonga o'tirdilar bular taraq turuq eshik ochib shoshilib ko'chaga chiqqan vaqtlarida paxta zavodining ingichka tovushli jing'irog'i soat o'n ikki bo'lganini bildirib qichqirardi saltalarnikida kechgacha safarga tayyorlanib bir ozgina patir bilan somsa yopib ko'cha eshigining chap biqinidagi katta kundadan aravaga hatlagan vaqtlarida kun botib borardi arava shahar ichidan chiqib dala yo'liga kirganda kechaning qora pardasi yer betini o'ragan edi qor ostidan chiqqan yerlar bahorning salqin havosi va yoqimli shabadasi ostida mudrashib yotardilar oy hali chiqmagan faqat kechaning qorong'isiga o'chakishgan sanoqsiz yulduzlar tepada turib mash'allarini yondirganlar xuddi peshona oldida ko'ringan eng yorug' bir yulduz piyoz to'g'rab yotgan kelinchakning ko'zlariday pirpirab yonardi qizlar jim edilar aravakash zerikdi shekilli astagina ashula boshladi uning ashulasi ham xirgoyidan nariga o'tmaganidan keyin salt ko'tarildi o'lmasxon bormisiz durustroq aytsangizchi saltining yana bir o'rtog'i qumri uning so'zini quvvatladi ha rost shunday yaxshi ovozingiz bor ekan sho'x sho'x aytmaysizmi keng dalada qancha cho'zsangiz shuncha ketadi varanglab yigitcha kuldi u qorong'ida sekingina orqasiga qayrilgan edi orqa safdagi qizlar chimmatini ko'tarib o'tirganlaridan ularning yuzlarini sal pal ko'rsa bo'lardi kulimsirab turib qizlarga biroz qaragach orangizda dong'i ketgan ashulachingiz bor turib menga osilganlaring qiziq dedi biz suv bo'lmasa tayammumga yaraydigan ashulachilardan qizlar hammasi zebiga qarashdilar har tomondan har xil ovozlar chiqdi ha rost chinakam indamay o'tirganimizni qaranglar a ashulachi oramizda ku zebi churq etmasdan o'tirardi uning bunday qilishi ham shu xil taklifdan qo'rqqanidan edi albatta yosh narsaning ko'nglida o'ynash kulish va xushvaqtlik qilish mayllari boshqa har narsadan ko'ra kuchli keladi lekin zebi shunday bir otaning qizikim uning qo'lida har qanday kuchli mayillarni ham yugallab tutmoqqa ko'ngilning har bir havas va tilagini ko'ringan joyida bo'g'ib tashlamoqqa to'g'ri keladi ham zebi shunday qilishga o'rganib qolgan shuning uchun ham yigitning og'zidan o'z ismini eshitgach badani durkirab ketdi so'ngra qizlar tomonidan aytilgan so'zlar uni iztirobga tushirdi nima deyishni bilmas edi o'ylabroq javob bermoq uchun ko'ngilning talvasaga tushmasligi darkor holbuki ko'ngil tashvishda va shu sababli talvasada aravakash u yoqdan turib ha barakalla bor ekansizlar ku o'rtaga olinglar ashulachini degandan keyingina zebining tillari qaldiradi gaplashib ketaylik shunday qorong'ida jin urarmidi dedi bittasi yaxshi emas shunday zim ziyo qorong'ida gaplashib ketaylik shirin shirin gaplardan aravakash uning so'zini ilib oldi shirin shirin gap o'rniga shirin shirin ashuladan bo'lsin opa ta'rifingizni eshitib jigarlarimiz laxta laxta qon bo'lib ketgan salti tekishdi voy ey laxta laxta qon bo'lganmi jabr bo'lgan ekan aravakash ham bo'sh kelmadi qon bo'lgan yuraklarni bir nafasda yozish sizlarning qo'lingizda opalar biz ham dunyoga kelib bir yayraylikda yana indamasdan o'tirgan zebiga endi bu safar salti yalindi o'rtoqjon bir narsa desangiz chi hamma baravar tashna ekan zebi o'rtog'ini astoydil koyib berdi sizdan kelgan gap shumi hali otamning aytganlarini o'z qulog'ingiz bilan eshitib edingiz ku eshitib netib qolsa nima bo'ladi bilib turib saldi o'rtog'ini to'xtatdi bilaman o'rtoqjon bilaman otangizning gaplarini bir emas ikki qulog'im bilan eshitdim odamlar ichida ko'pchilik orasida qistasa mendan xafa bo'ling bu yer dala joy bo'lsa odam asari bo'lmasa kechasi qorong'i bo'lsa bir ikki juft aytib bermaysizmi nomahramga eshittirib a zebi bu so'zni chin ko'ngildan chiqarib va jerkib turib aytgan bo'lsa ham qizlar hammasi birdan kulishib yubordilar yana har xil ovozlar ko'tarildi shu ham nomahram bo'libdimi shu o'lmasjon a nomahram o'la qolsin zebi chinakam ranjigan edi yig'lamsirashga yaqin bir ovoz bilan saltiga bunaqa qilishingizni bilsam kelmas edim dedi qizlar ishning bu tomonga aylanganiga hayron bo'lishib jim qoldilar aravakash ey tovba ey tovba deb o'z uz o'ziga so'zlanib otni qattiq qattiq besh olti qamchiladi oz qadamlarini ildamlatib aravani guldir guldir g'ildirata boshladi hamma jim bo'ldi faqat salti bilan zebi ikkovi bir birlari bilan pichirlashib so'zlashardilar bu pichirlash natijasida savdo o'rtog'ini tinchlantirishga muvaffaq bo'lgan buning ustiga yana qizlar yor yor boshlaganda uning qo'shilajagi to'g'risida so'z olgan edi bir marta boshlangandan keyin undan narisi o'zi ketaveradi deb o'ylardi saldi darrov qizlarga tomon burildi qani qizlar o'zimizning yor yorni boshlaymiz ha balli dedi aravakash qizlardan javob kutib o'tirmasdanoq saldi o'zi boshlab yubordi uzun uzun arg'amchiyo qizlar qo'shilishdi qalinchakka chekan ko'ynak yarashar kelinchakka chekan ko'ynak yengiga tutqaylik bir ikki bayt o'tgandan keyin zebining tiniq g'uborsiz jonon piyoladek jaranglab chiqadigan chiroyli va o'tkir ovozi qo'shildi bu ovoz peshona ustida pilpillagan eng yorug' yulduz singari boshqa ovozlardan ochiq ajralib turardi shu choqqacha yor yoriga quloq berib indamasdan asta asta otini qamchilab ketayotgan aravakash bu ovoz chiqishi bilan og'ir bir uh tortdi qo'lidagi qamchisi daraxtdagi kuzgi yaproq singari zo'rg'a zo'rg'a barmoqlariga osilib qoldi sadining didi to'g'ri chiqqan edi endi zebi yor yorni o'zi yolg'iz aytardi aravakash bilan birga qolgan qizlar hammasi bir quloqqa aylangan edilar ot bu go'zal ovozning shirin kuylari ostida boshini quyi solib bo'ynini asta asta likillatib bitta bitta qadam bosardi yor yorlar bitib boshqa har xil kuylarga o'tildi endi zebini to'xtatmoq mumkin emasdi zotan uning to'xtashini kim istar edi deysiz dalalarning keng quchoqlaridan uchishib kelgan mayin shabadalar qiz og'zidan chiqqan unlarni o'z qanotlariga mindirib allaqayerlarga olislarga olib ketardilar hov yiroqlarda lipillab ko'ringan qishloq chiroqlari ham tepadagi yulduzlar singari shabada qanotlari bilan kelgan chiroylik unlarning zavqi bilan mast bo'lib yonardilar zebi yuragida tugilib yotgan zo'r tugunni yechib yuborgan edi razzoq so'fining sovuq yuzlari uning ko'zlaridan yiroqlashganlar nasihat yo'li bilan minglarcha marta aytilgan va ta'kidlangan so'zlar unutilgan sovuq so'flarning harom degan da'volari sinib parcha parcha bo'lgan nomahramlik safsatalari ot oyoqlari ostida yanchilgan to'rt devorning bu tutqun qizi o'ziga o'xshagan tutqunlardan boshqa hech bir guvoh va tilchi bo'lmagan shu keng dalaning quloch yetmas bag'rida yillardan beri tugilib kelgan alamlarini kuyga aylantirib cheksiz bo'shliqlarga yoyib yuborgan edi arava yakka qanotli kichkinagina bir eshik oldida to'xtab aravakash bola qamchi sopi bilan eshikni qoqqanda va ichkaridan bir kampirning ingichka va jonsiz ovozi kim bu deb so'raganda odamlar bir uyquni urgan edilar kampirchaning so'rog'iga aravakash hazillashib javob berdi shahardan bir arava mehmon olib keldim ena uyingiz kuydi dosa bir ikki kunda bor yo'g'ingizdan ajralib qoqlanasiz endi qani bo'ling eshikni oching qornimiz o'lgudek och qizlar kuldilar kampir qizlarning kulishini eshitganidan keyin mehmonlarning kimligini angladi ha saltanatxonlardir dedi u shu so'z bilan birga kichkinagina zanjirning shiriqlab tushgani va eshikning g'ichirlab ochilgani eshitildi kampircha eshikni ochar ochmas sevinchlamoq uchun ichkariga yugurgan edi aravakash qani tushinglar endi opalar deb muzaffarona bir ovoz bilan qichqirdi faqat uning bu chaqirig'i foydasiz edi chunki zanjirning zaif shiqirlashi quloqlarga kirar kirmas qizlar o'zlarini aravadan tappa tappa tashlay boshlagan edilar yorug'idan ko'ra tutuni va buruqsashi qul fanarchani ushlagan kampir bilan birga zebilar tenglik bir qiz voy o'layin uxlab qolibman voy o'layin ko'zim uyquga ketibdi deb hov allaqayerdan uzr aytib chiqib kelgani eshitildi bu yoqdan voy aylanay enaxon jonim o'rtog'im bormisiz deb paranjisini qo'liga olib salti yugurdi quchoqlashib ko'rishga ketdilar boshqa qizlar bilan naridan beri qo'l uchini tekkizib ko'rishgach enaxon yana saltiga yopishdi va ikkalasi qo'ltiqlashib ichkariga tomon yurdilar ikkala o'rtoqning sharaq sharaq gaplashgan bir birlariga sevinch bildirishgan quvnoq va baland ovozlari boshqa hamma unlarni bosib ketdi faqat ko'chada arab ustida boshqa hangomalar bo'layotgan edikim bulardan haligi ikki baxtlining hech xabari yo'q edi Saltining onasi bilan katta onasi uni o'zi tenglik yosh qizlar bilan birga olis joyga yuborarkan ehtiyot tomonini ham unutmagan edilar uning oyisi o'z qaynonasiga yosh qizlarning o'zlarini yuborib bo'ladimi qalay bitta yarimtamiz birgalashib borsak bo'lmas deb o'zining eslik xotin ekanini bildirgan vaqtida qaynonasi juda keskinlik bilan javob bergan edi albatta aylanay o'zlari yolg'iz borishadigan bo'lsa javob yo'q tandir oldida kuyib pishib shabnam donalariday yirik yirik terlarga botib zebi bilan birga patir yopayotgan saltiga bu maslahat juda yomon qattiq tekkan va u ham darhol o'z ovozini eshittirgan edi bizni bo'ri yermidi yosh narsalarga qarilarni aralashtirib nima bor siqilib o'lmaydimi odam katta ona nevarasining bu erkaligiga faqat erkalik deb qaragan shu uchun aylanay bolam patiringni yop kechga qolayotirsiz bu siz aralashadigan ish emas deb qo'yib yana o'zining eslik kelini bilan maslahatini davom ettirgan edi maslahat natijasida qaynona bilan kelin uyda qoladigan bo'lib ikki uch oydan beri bularnikida yashaydigan qarindoshlardan sabri bibi degan kampir qizlarga ko'z quloq qilib berilgan edi bu qari kampirning qo'shilganiga qizlar xafa bo'lmagan aksincha sevingan edilar bu kampir aravaga oyoq qo'yar qo'ymas qizlarning o'rtasiga joylanib olib zebining tizzasiga bosh qo'ygani holda uyquga ketgan va shu bo'yicha qishloqqa yetib kelganda ham ko'zini ochmagan edi qizlar o'zlarini tappa tappa aravadan tashlab eshikdan ichkariga kirarkan zebi sekingina kampirni uyg'otdi enajon turing kelib qoldik enajondan javob bo'lmadi zebi o'sha past ovoz bilan yana bir uyg'otdi enajon hali ham jim edi aravaning oldi tomonidan kelib aravakash ham yordamlashdi ho xola turing kelib qoldik erkak kishining kuchlik ovozi bilan kampir ko'zini ochdi lekin uyqusirab turib hozir aylanay xo'p turaman degandan keyin yana uyquga ketdi zebi kamoli hayron bo'lganidan aravakashning nomahramligini ham unutib haligi tangriqosh nazari bilan unga qaradi bu vaqtda oy anchagina yuqori ko'tarilib qolgan edi aravakash yumshoqqina kulimsiradi yosh yigitning bu yosh shirin tabassumini oy yorug'ida alayna ko'ra olgan yosh qiz butun badanlaridan muloyimgina durkirash kechganini payqadi va qizarib teskari qaradi u qarash aravakash yigitchaga ham boshqacha ta'sir qilgan bo'lsa kerak kampirni turtib uyg'otmoq uchun qo'lini yuqori uzatdi shunda kampirning boshidagi boshqa bir qo'lning o'ziga kelib tekkanini boyagidan kuchliroq bir durkirash bilan sezdi erkak zoti bilan birinchi marta bu holda uchrashgan yosh qiz shu paytda biroz gangigan edi shuning uchun qo'lini darrov tortib olmasdan o'ziga kelgandan keyin birdaniga jerkib tortdi faqat yosh yigitning kuchli qo'llari uni mahkam ushlab kampirning boshidan pastroq tushirdi va ikkala yosh shu bo'yicha turgan joylarida turib qoldilar ichkarida o'tirgan baxtli mehmon o'zidan baxtli mezbon bilan birga ho ancha vaqt o'tgandan so'ng yo'qolgan ikki mehmonni izlab ko'chaga chiqqan vaqtida ko'chadagi ikki yosh vujud qo'llarini bir birlaridan hanuz ajratib ololmagan edilar kampir esa ikki yoshning bu talvasali uchrashuviga quruq gavdasi bilan guvoh bo'lib hali ham shirin uyquda tong qotib yotardi qizlarning bu itdek boyloqchisini ko'plashib uyg'otdilar ko'plashib aravadan tushirdilar u salpi bilan enaxonning qo'ltig'iga kirib ko'zi uyquda davdiray davdiray ichkariga yo'l soldi zebi ham boshqa o'rtoqlariday aravadan o'zini tap etib tashlamoqchi bo'ldi faqat qamchili yigit kelib yana qo'lini uzatdi va shuning uchun shuncha baland aravadan o'zini tashlagan eng so'nggi mehmonning oyoq tovushi hech kimning qulog'iga qoqilmadi mehmonlar osh suv taraddudiga yo'l qo'ymasdan sut qatiq bilan quruq choy ichib darhol o'tirgan joylariga uzandilar va aravada urinib kelganlari uchun uzamar uzanmas uyquga ketdilar aravakash ichkaridan chiqqan ikki non bilan bir piyola qatiqni ichib oldi da otni tashqariga bog'lab o'zi arava ustiga cho'zildi uyqusi qochgan edi miyasida umrida birinchi martaba o'laroq ajib va shirin xayollar aylanardi ko'kdagi oyga qarab yerdagi oyni o'ylar va boyagiday shirin shirin kulimsirardi ichkaridagilar ham dong qotdilar faqat oralarida xuddi ko'chadagi yosh yigitcha singari uyqusi ochilgan ko'kragidagi yangi begona va shirin hislarni anglayolmasdan hayron bo'lgan birov bor edi u ham ko'kdagi oyga qarab yerdagi toyni o'ylar va yuzlari anorday qizarardi shu topda qishloqning darbadar itlari avjga kelgan har tomondan xurishlarini yuksaltirganlar tor ko'chaning tugalishidagi soy hamma uxlab jim bo'lganda haybatli ovozini boricha qo'yib yuborib och yo'lbarsday guv guv bo'kirardi enaxon yo'qsul bir oilaning qizi edi otasi uning yoshligida o'lib ketgan onasi ikkovi birgina akaning boqimiga qarab qolgan edilar akasi xolmat esini tanigandan beri mehnat peshida chopadi hali eng o'yinqaroq bola vaqtlarida ham butun qishloqning podasini boqib oilaning ehtiyojlariga biror narsa qo'shib turardi uning podachi bo'lgan vaqtlarini hali ham qishloq odamlari havas bilan eslashadi ko'cha ko'yda unga yo'liqqanlar podamizni yetim qilib qo'yding da deb boshlarini afsus bilan chayqab o'tishadi tez tez bo'lib turadigan bu xil gaplar uning yuzini kuldirib ko'nglini ko'taradi tinmasdan ishlash uchun bilagiga darmon va quvvat beradi uning o'z bisotida bir shapaloqqina sholipoyasi bor u ham marhum qaynotasidan tekkan bor kuchini shunga sarf qiladi hammadan burun ish boshlab hammadan kech tugatadi va hammadan ko'p urinadi shu bilangina olti jondan birikkan katta bir oilani naridan beri tebratib keladi onasi qarib mukchayib qolgan bir qizi bilan bir o'g'li hali yosh go'dak ro'zg'orning butun ishi xotini bilan singlisining bo'ynida uy ikkovi dala ishlarida unga yordam berishdan ham bosh tortmaydilar ularning dalada ham foydalari ko'p tegadi xolmat o'zi shuncha tirishib ishlab katta ro'zg'orni yolg'iz boshida tebratgani uchun xotini ham singlisi ham uni boshlariga ko'taradilar har to'g'rida uning talablariga xursandlik bilan ko'nib hech bir ishda ko'nglini qoldirmaslikka tirishadilar mehnatdan boshqa hech narsani bilmagan bu yo'qsil yigitning qanday zo'r talablari bo'lar edi deysiz butun havaslar talablar va o'ylar har nechuk bo'lsa ham shu oilani tebratib o'tish tegrasida aylanadi albatta kelin ham qiz ham yosh narsalar yoshlarning nozlari injiqliklari bo'lmaydi emas ularning injiqliklarini butunlay haqsiz deyish to'g'ri bo'lmasa kerak chunki ular ham yoshlar boshqa o'z tenglari kabi ularning ham orzu havaslari bor ko'ngillari ko'p narsani tusaydi zindondagi bandini hech bir xayol surmaydi deb kim aytadi gadoy podshoh bo'lmoq istasa yomonmi ba'zan shu xil kuchli talablar yo kelinda yo qizda ko'rilib salgina yuzaga chiqa boshlasa ko'pni ko'rgan ziyrak kampir darrov payqaydi va oldini oladi holmatga sal og'ir keladigan bir ish bo'lsa unga yetkazmasdan o'zi bir ish qilib bitiradi joyi kelganda muloyim gapirib joyi kelganda po'pisa qilib qizi yo kelinining ko'nglida ko'tarilgan havas olovlariga suv sepadi u olovlarni avj olmasdan turib so'ndiradi ularning talablari juda o'rinli bo'lsa o'zi ilojini qilib qondiradi ularning ko'nglini oladi holmatni ortiqcha tashvishlardan qutqazadi shahardan saltalarning bir arava bo'lib kelishlari ham enaxonning shu xil havaslaridan biri edi saltanatlar oilasi bilan enaxonlar oilasi orasida ota bobodan qolib kelgan bir do'stlik qadrdonlik hukm surardi bu ikki oila kishilari yilda bir ikki marta bir birlari bilan ko'rishib turardilar o'tgan kuz xirmonlar olingandan keyin enaxon bilan kelin saltanatlarnikida bir haftacha turib ketgan edilar shunda enaxon o'z o'rtog'ini bir ikkita tengdoshlari bilan birga bahorda qishloqqa chaqirib ketgan bahor kelib tabiat jonlangach shaharga tushgan bir odamdan yana aytirib yuborgan edi kampir qizining bu talabini albatta o'rinli topardi enaxonning yonida bola chaqasi bilan birga bir necha kun yaylab kelgan kelin qizining fikriga jonu dilidan qo'shilgach kampirga hech bir gap qaytarish o'rni qolmagan edi gaplaring juda ma'qul dedi dedi u shu to'g'rida maslahat boshlanganda buning ilojini o'zimiz qilishimiz kerak xolmat bechoraga hech bir og'iri tushmasin iloji bo'lsa unga bildirmaylik mehmonlar kelganda bilar enaxon kelinga qaradi kelin enaxonning bu qarashidan qani gapiring nima deysiz deganini anglagan bo'lsa da qaynona oldida birinchi bo'lib gap ochishni ep ko'rmasdan jim qoldi shundan keyin enaxon bir narsa demakka majbur edi mayli siz o'zingiz bilasiz oyi chaqirish kerakligi yo'q demadingiz mehmon deganni non qoqiga chaqirib bo'lmaydi buni o'zingiz bilasiz kelin shu yerga kelganda bir og'izgina so'z bilan aralashib qo'ydi albatta ayniqsa shuncha joydan keladigan mehmonni xo'p yaxshi bilaman dedi kampir u kelinining og'zidan gapini uzib olganday tez gapirardi kuzda ikkalang borib bir hafta turib kelding bechora hol bo'lsalar ham senlarni ko'p xursand qilib jo'natishdi ikkalang ham anchagina gapirib yurding rostda dedi enaxon uning otasi ham nihoyat bir ayronchi yer suvi ham yo'q dastgohi ham ro'zg'or katta shunday bo'lsa ham bizga deb nimalarni qilishmadi so'nggi savolni kelin bibisiga bergan edi u ham ha nimasini aytasiz deb darrov tasdiq qildi shu bilan hammalari jim bo'ldilar kampir iloj axtarib uyiga botgan edi u sekin sekin og'iz tomiga yotqizilgan shotining ikkinchi pog'onasiga o'tirdi qiz bilan kelin yerga cho'nqaydilar kampir shotining yon yog'ochini silab o'ynar enaxon og'zidan olgan saqichini qo'lida ezib soqqa yasar kelinchak bo'lsa bir cho'p bilan yerni chizg'alar uchalasi ham shu ravishda o'yga botgan edilar kampirning butun xayoli haligi to'g'rida bo'lsa ham ikki ko'zi bo'lardi bular esa dam bir birlariga dam kampirga qarar dam yerga tikilardilar sukutni kampir buzdi kambag'allik o'lsin kambag'allik dedi u chuqur bir uh tortib hech bir ilojini topib bo'lmaydi biroz jim qolgach birdaniga ovozini ko'tarib shuncha yerdan bizning suv koshimizni ichgali kelisharmidi uch to'rt kun turishadi durustroq bir narsa qilib qo'ymasak bo'ladimi dedi ular ikkovi ham uyg'onganday bo'ldilar albatta albatta deyishdi ikkalasi xuddi shu vaqtda somonxonaning yonida xolmat ko'rindi bular unga qayrilib qaragali ulgurmasdan uning oyi bormisiz degan ovozi eshitildi kampir suhbatni bo'lib o'rnidan turarkan shoshmanglar biroz o'ylaylik ertagacha biror iloji topilib qolar dedi va yugurib xolmatning yoniga ketdi kechqurun yotar paytda kampir ikkovini yoniga chaqirib o'z fikrini aytdi o'ylab o'ylab qo'limdan kelgani shu bo'ldiki o'limligimga atalgan narsalardan birozroq ajratdim endi yana sen ham bisotingda boridan bir ikki narsa ajrat kelin siz ham biror narsa qo'shing ertalab bitta yarimtani bozorga tushiraylik shularni sotib pul bo'la olib chiqsin kampir o'limligiga atalgan narsalardan ajratgandan keyin gap tamom edi bo'libdi oyi dedi ilohim mening bor yo'g'im o'z qo'lingizda o'zingiz ajratib olasiz xayr mayli o'zim ham bir o'ylab ko'ray men erta bilan sizga topshiraman dedi kelin kampir turib yotog'iga ketdi ikki yosh o'sha joyda o'tirib qolib nima ajratish va nima berish to'g'risida maslahatlashdilar bisotdagining mazasi bo'lmaganligidan bu maslahat ancha uzoq cho'zildi har qalay erta bilan kampirning qo'lida mo'jazgina bir tuguncha bor edi tugunchani xurjunning bir ko'ziga solgan bola yag'ir otni yo'rttirib shaharga tomon yo'l oldi o'sha kuni saltanatlarga ikkinchi chaqiriq yetkazilgan va katta xurjunning ikki ko'zi to'lib qaytgan edi mehmonlarga qo'lidan kelgancha yaxshi dasturxon solib qo'ni qo'shni qizlar va kelinchaklarni chaqirtirib allaqaylardan tori uzilgan dutorlarni toptirib kelgan va ularni xursand qilmoq uchun tirishib tirmashgan enaxon o'z ko'nglida yana hijolat tortishdan qutulmadi qadrli mehmonlarini yana allaqanday ziyofatlar mehmondorchiliklar takalluflarga ko'mib tashlamoqchi bo'lardi uncha narsa bo'lmaganda ham odamlar singari tuzukroq bir siylab yuborishni albatta lozim deb o'ylardi o'z qo'lida bunday qudrat yo'qligini o'ylab noumidlikka tushar bo'g'ilardi yuragi yomon g'ash bo'lib ketganidan keyin chiday olmasdan kampirga aytib ko'rdi o'lganim yaxshi mening dedi u ko'ngildagidek bir siylab jo'natolmasam mehmonlarimni odatda yumshoq gapiradigan kampir bu gapga achchiqlandi bo'lmasa o'zingni bozorga olib chiqib sot ko'ngildagidek mehmon qila olasan dedi sizga odam ko'ngildagina hasratini ham ayta olmas ekanda dedi enaxon ko'zlariga yosh olib onasidan uzoqlashdi xuddi shu hasratini tomorqa hovlichadagi ariq bo'yida o'tirib kelin bibisiga aytganida u darrov buning fikriga qo'shildi shunday yaxshi narsalarki bularga qancha qilsangiz oz zebixonni qarang zebixonni kuzda biz borganimizda ko'rmagan edik a otasi o'lgur sovuq so'fi javob bermagan ekan buncha ham ovozi chiroyli bu qizning ashula aytsa qulog'ing mast bo'lib o'ladi odam nafasi buncha issiq buncha mazalik buncha ta'sirlik shuni aytamanda suyuq osh qildik oshqovoq somsa qildik palov qildik bo'ldi bundan ortig'iga mana shu kambag'allik o'lgur yo'l qo'ymaydi shu yerda chuqur bir oh tortdi so'ngra yana so'zida davom etdi varaq somsalar qilsak oqunlardan g'alati mantilar chuchvaralar qilsak boylarnikida bo'ladigan dimlama qovurmalar qilsak birdan tajanglanib o'rnidan turdi oshqovoq somsa oshqovoq somsa kambag'allik qursin ilohim kambag'al xudoyimning suygan bandasi deydilar shumi suygan bandaning holi dedi boyadan beri shu to'g'rida o'ylanib oqqan suvga xashak tashlab o'tirgan kelinning yuzlarida xuddi shu paytda bir yoqimli kulimsirash paydo bo'lgan edi o'rnidan turib haligi shirin kulimsirashi borgan sari ochilgani va yoyilgani holda enaxonga yaqin bordi xafa bo'lmang aylanay dedi men ilojini topdim boylarnikiga o'xshagan g'alati ziyofat qilib jo'natamiz mehmonlarimizni enaxon bu ilojning nimaligini anglayolmaganidan hayron bo'lib kelin bibisiga qarar hali yuzi kulmas edi nechuk dedi u va kelin bibisining ko'zlariga baqrayib tikilgani holda uning ikkala qo'lini qo'llari orasiga oldi o'zimizning kuchimiz yetmasa tengdoshlarimiz o'rtoqlarimiz bor ularga aytib chaqirtiramiz enaxonning yuzi birdaniga ochildi lablariga keng bir tabassum yoyildi u kelin bibisi topgan ilojni anglagan edi mingboshining qiziga aytmoqchimisiz o'sha chaqirsin deysizmi yo u yo bo'lmasa kichik xotini sultonxonchi bo'larmikin shu yergacha ular ikkovi bir joyda to'xtashib so'zlashmoqda edilar keyin bo'ldirishni menga qo'yib bering ishingiz bo'lmasin ish qilib mehmonlarni xursand qilsam bo'ldimi dedi shundan so'ng ikkalasi bel ushlashib uyga tomon yura boshladilar yaxshi maslahat jon kelin bibi bir ish qiling dedi enaxon kelin bibisini mahkamroq quchoqlab kelin birdaniga to'xtab ularnikidan hech kimni chaqirtirdikmi deb so'radi enaxon ham yetgan joyidan to'xtab yo'q deb javob berdi kim biladi deysiz buni mingboshining falon falonlari bizni ko'ziga iladimi deb xabar ham qilmabmiz endi qanday bo'lar ekan biz shu kechaga mingboshi tog'aning qizi bilan kichik xotinini chaqirtiraylik kecha chaqirtirganimizda kelmasalar bugun chaqirtirsak albatta kelishadi siz nima deb o'tiribsiz zebixonning ovozi ashulalari undan kattaroqlarni ham so'zlab keltiradi siz xotirjam bo'ling men o'zim g'izillab chiqib kelaman bu kecha bitta yarimta ashula eshitib suhbatni ko'rishsa ertaga albatta chaqirtirishadi ikkalasi yuzlari yulduzday charaqlagan holda darchadan ichkariga hatlagan vaqtlarida zebining qora sochim kuyga aytayotgan ashulasi quloqlarni shirin shirin qitiqlamoqda edi bir tomchi suv dengizga aylangan bir kecha bo'ldi shu kambag'al bebizat oilaning issiq va halol quchog'iga qishloq qizlari va yosh juvonlarning hammasi deyarli to'plandi bevosita qo'shni bo'lgan xonadonlarning oshini oshab yoshini yashagan kampirlari ham chiqishdilar bu kecha hatto shahar qizlariga poyloqchi bo'lib kelgan uyquchi kampirga ham jon kirdi uning jonlanganini ko'rganlar ixtiyorsiz yoyilib kular va chin ko'ngildan sevinardilar bir emas ikki dutor va ikki yaxshi dutorchi bir nechta o'yinchi zebaxondan boshqa yana ikkita ovozi durustgina yosh juvonlar kelishdi dasturxonga qaragan kishi bo'lmadi hech kim bu faqir va sodda hashamat ichida takalluf axtarmas ko'ngilning xursandliklarga bo'lgan cheksiz maylini qoldirish bilangina ovora edi shuning uchun bo'lsa kerak dasturxon ustida duv duv gaplashib ayvonni ovozga to'ldirib o'tirgan qiz juvonlardan hech biri o'ng biqinida yonma yon o'tirib zo'rg'a dasturxonga qo'l uzatgan mingboshi oyimlarning shu ham mehmondorchilikmi degan ma'nida bir biriga qarab lab burishtirganlarini payqamadi dasturxon yig'ilgandan keyin bazm boshlandi shundan keyin hamma o'zini unutdi hamma yosh bolaga aylandi uch ovozlik qizga yana bir nechtasi qo'shilib yallo ohangi ko'klarga ko'tarilgandan keyin qishloqning past past yiqiq yoriq devorlaridan osongina oshib o'tib bitta yarimta yigit yalang ham to'plana boshladi ular xira yongan chiroqchaning yorug'i zo'rg'a zo'rg'a yetadigan joylarda ayvonning ikki yonida cho'nqayib o'tirishgan nafaslarini ichlariga olgan edilar ular orasida xolmat bilan aravakash bola ham bor ular ikkovi katta tut yog'ochiga suyanib tikka turardilar xolmat havas bilan qiziqib qarasa-da, uning ko'ngli tamom betaraf edi faqat aravakash yigit shuncha to'polon yalla orasida zebining ovozidan boshqa ovozlarni nechikdir farq etolmasdi u ovozni eshitish bilan ko'nglining chuqur joylaridan xuruj qilib kelgan allaqanday totli bir sevinchini yashira olmadi saning ovozini aytaman xolmat aka dedi u o'zi shu so'zni aytganidan keyin negadir biroz qizara tushib yerga qaradi chakki emas dedi xolmat so'ngra so'radi ota zebinisami ha zebinisa xon yigitchaning shu xon degan qo'shimchasida mening zebinisam degan ma'noda bir maqtanish bir g'urur ohangi bor edi bu ohang juda oshiq eshitilgan bo'lsa kerakki xolmat darhol fahmiga bordi va aharomiy deganday qilib unga qaragach yurakdan urgan ekanda deb qo'ydi yigitcha bu so'zdan o'ng'aysizlandi va tona boshladi yo'g'e ovozi soz deymanda ovozi dedi lekin tili gapirgani bilan yuragi yolg'on yolg'on deb turganini o'zi ham bilar xolmatning ishonmasligiga aqli yetardi shuning uchun masalani chuqurlashtirmasdan so'zni boshqa tomongaroq burishni ep ko'rdi ovoziga nima deysiz chinakam qiyomata dedi xolmatga ha ovozi joyida saltanatxonni o'rtog'imi eng yaqin o'rtog'i kimning qizi o'zi razzoq so'fi degan bir odamning razzoq so'fi ha razzoq sufi xudo bergan lekin sufiga xaridori ham ko'pdir sovchining ko'pligidan ostonasi yeyilib ketgan deydilar bilmadik qaysi toleyi balandga nasib bo'lar ekan xudodan tilab turing nomid shayton degan gap bor shu so'zlarni ayta turib xolmat ham yigitchaga shayton qarashi bilan qaradi shu vaqtda ashulachi qizlar yalladan to'xtadilar ingichka yo'g'on ayol ovozlaridan iborat kuchli bir xorning bor bo'lsinlar degan olqishi yuksaldi erkaklar o'z olqishlarini ichlarida saqlamoqqa majbur edilar ularning to'planganlarini bir ikkita kampirdan boshqa hech kim bilmas edi yalla bitgach ba'zi qizlar o'rinlaridan turib u yoq bu yoqqa jilishdilar ba'zilari o'choq boshiga choy olgani ketdilar ba'zilari joylarini almashtirib yaqin ko'rgan o'rtoqlarining yonlariga o'tib o'tirdilar endi erkaklar ham o'zlarini orqaroq olmoqqa majbur edilar ular ham jilishdilar mehmonlardan qumrixon birdaniga tutning tagiga borib qolib u yerda ikki erkakning o'ziga qarab kulib turganini ko'rgach voy o'la qolay deb uyalib orqaga qaytdi yana saltining yoniga borib o'tirgach pichirlabgina tevaragimizni shundoqqina qishloq yigitlari o'rab olishibdi bilmasdan tutning tagiga borib qolsam ikkitasi menga qarab baqrayib turibdi bittasi o'zimizning aravakashmi dedi bu vaqtda bu ikkala qizning nimalar deb pichirlashayotganidan vasvasaga tushgan zebi sekingina bo'ynini cho'zib gapga quloq soldi u faqat qumrining so'zini bitta so'zimizning aravakash degan so'nggi so'zni eshitib oldi yuragi o'ynadi va darhol burilib tashqariga qaradi chirog'ning xira yorug'ida kampirlarning ivirsib yurganlarini ko'rdi boshqa hech narsa ko'rinmasdi yurak o'ynashi bosilmadi lablari titramoqqa boshlagan edi birdaniga o'rnidan turdi qizlar yo'l bo'shatdilar ularni oralab o'tdi ayvondan chiqib olguncha hammaning ko'zi unda edi ayvondan sahnga tushgach qizlar yana o'z suhbatlariga mashg'ul bo'ldilar sahnda uni payloqchi kampir qarshi olib peshonasidan o'pdi ilohim yomon ko'zdan o'zi saqlasin bolam dedi ikkala ko'zidan yana bir martadan o'pgach ichkari uyga tomon burildi ha xola uyda nima qilasiz deb so'radi zebi uxlayin bolam men qari narsa yarim kechagacha o'tira olamanmi sizlar yosh yalang o'ynab kulib ko'ngillarni yozinglar men orom olay boyloqchining bu xislati hammaga ma'qul edi ayniqsa shu topda ko'ngli allaqaylarga tortayotgan zebu uchun bu xil ezma kampirlardan ko'ra bu kamgap seruyqu kampir juda yaxshi edi yuragi urgan holda bitta bitta bosib qorong'ilikka kirdi u ham tut tagiga katta so'rining yoniga borayotir edi qorong'ida turgan aravakash yigit yorug' tomondan kelayotgan qizni tanidi birdaniga ana o'zi kelayotir deb qichqirdi uning bu qichqirishi ixtiyorsiz bo'lgan edi allaqachonlar masalaning fahmiga borib qolgan holmat shu topda yigitchadan yiroqlashuvni ep ko'rdi unga ma'nolik qarash bilan kulimsirab qarab yelkasiga bir ikki urgach umidsiz shayton dedimku uka mana biz ketdik dedi va quyuq qorong'ilikka kirib yo'q bo'ldi yigit esa holmatning bor yo'g'ini farq etolmaydigan holda edi shunday paytlarda og'izdan ixtiyorsiz chiqishi lozim bo'lgan bor bo'ling o'lmang kabi minnatdorlik so'zlari ham esga kelmasdi u yuragini hovuchlagani holda ixtiyorsiz qari tutning yo'g'on badaniga yopishdi zebi yigitchaning ana o'zi kelayotir degan so'zlarni eshitgan edi agar esi o'zida bo'lsa u ham qumri singari voy o'la qolay deb qaytib ketishi kerak edi holbuki u o'zini bilmasdan va hech narsa o'ylamasdan telba qadamlar bilan bitta bitta bosib ilgari yurardi uning oyoqlari allaqanday yomon bir kuchning afsuniga ilashganlar o'sha kuchning sudragan tomoniga borardilar yosh qiz o'z ko'nglining birinchi marta o'ziga begonalashganini o'zidan boshqa bir kuchning ko'ngliga egalik qilganini sezardi zebi tegrasiga bir ko'z yugurtirib olgach qadam bosishini sekinlatib katta tutning o'ng tomonida to'xtadi yigitcha chap tomonda edi ikkalasi ham anchagina jim qoldilar qaysi biri oldin gap boshlashni va nima deyishni bilmasdi nihoyat yigitcha bir gap topgan bo'ldi bugun sahar aravani qo'shamanmi nimaga ketmaymizmi zebi javob berolmay qoldi bu savolga javob bo'lgunday bir so'z uning shu topda juda yomon g'ovlab ketgan miyasiga yaqin kelmas edi so'zga so'z qaytarmoq uchungina shoshiltirib nima qilasiz dedi va so'zlarning o'z og'zidan uzilib tushib borganini sezdi shu topda o'z ovozi ham o'ziga yot edi shu so'zlarni aytayotgan ovoz uning o'z qulog'iga soyning narigi betidan kelayotganday eshitilardi yigitcha o'zini to'xtatib olgan edi endi u dadillanib va kulib turib qo'lini tutning o'ng tomoniga uzatdi faqat ikkalasining orasi ancha yiroq bo'lganidan boshqa bir qo'li uning qo'liga urinmadi holbuki zebi birovning qo'l uzatganini payqaydigan holda emas edi yigitcha zebidan muqobala ko'rmagach qo'lini tortib oldi va endi bu safar bo'ynini egib ikki ko'z bilan qizni axtararkan quvnoq bir ovoz bilan hali bir ikki kun o'ynaymizmi otkadan beramizmi dedi zebidan javob bo'lmagach ilova qildi xayr mayli sizlar qachon qo'sh desanglar shunda qo'shaman zebi tutga suyangan o'zining qayda turganini unutayotgan shuncha gapga bir og'iz javob bermasdan og'ir o'ylarga tolgan edi u shu topda o'zining yaqin kelajakdagi qora kunlarini qayrangda ko'rinishi ma'lum bo'lmagan baxti toleyini o'ylardi uning butun baxti <clears throat> razzoq so'fining johil vujudiga bog'liq emasmi o'sha sovuq so'fi shu quvnoq jonni va sayroq qushchani istagan vaqtida baxtli yoki baxtsiz etolmaydimi uning bir og'iz ha yoki yo'q deyishi qiz bechoraning behad quvnab yayrashiga yoxud xazon yaprog'iday bir nafasda so'lib nobud bo'luviga yaramaydimi qiz sho'rlik u bir umr qovog'i o'yig'liq va yuzi kulmas otadan hech bir xayriyat kutmaydi otasi to'g'risida o'ylagan vaqtida o'zini o'limga mahkum bir odam otasini mahkumaning jallodi kabi ko'radi va titraydi bu qishloq sayohati aravakash yigitcha bilan tasodifan tanishib qolishi shu tanishuv orqasida ko'nglida sezgani besaranjomliklar bechora qizni haligidek qora o'ylarni o'ylashga majbur qilgan edi u xil qora o'ylar uning uchun yangi emas albatta yoshi balog'atga yetib uylari sovchilarning qatnov yo'llariga aylanganidan beri u sho'rlikning qora o'ylarga botmagan kuni yo'q faqat shirin bir umid bilan ko'zda ko'rilib qo'lda tutilgan naqd bir umid bilan birga kelgan qora o'ylar qiz bechorani yomon ezib tashlaydi bir ikki kundan beri ashula o'yin deganda o'zini bilmas darajada berilib ketishi shu iztiroblarning hordig'ini chiqarish uchun emasmi ko'ngliga og'ir tashvishlar solgan yigitchaning shunday yonginasida juda shirin xayollar bilan birga juda qora o'ylarga botib turgan vaqtida birdaniga ayvon tomondan bir ovoz eshitildi hay nima bu hammayoq jimjit bo'lib qoldi zebinasaxon qanalar saltanatxon aylanay o'rtoqjoningizni topmaysizmi yana bir ovoz eshitildi rosta hammayoq muzlab ketdi hay qizlar sizga nima bo'ldi birdan bir necha ovoz ko'tarildi zeminasaxon qizlar o'rinlaridan turib u yoq bu yoqqa yurishib qoldilar bu qichqirishlar har qanday og'ir uyqudan uyg'otishga yarardilar zebi ham yarim mastlik holatidan seskanib uyg'ondi va apil tapil javob qildi mana men hozir boraman hozir faqat bu safar uning ovozi kasal odamning ovozi singari darmonsiz va jonsiz chiqardi yigit buni angladi va tezgina boring bemalol o'yin kulgingizni qiling hech narsadan qo'rqmang hech bir g'am yey ko'rmang dedi so'ngra darhol o'zini tutning panasiga oldi u yoqdan bir ikki qiz yugurib kelib zebini yetaklab ketishdi shularning biri mingboshining kichik xotini sultonxon edi bu safar faqat o'yin bo'ldi yosh juvonlar va qizlarning hammasini deyarli tortdilar shaharliklardan yaxshi o'ynagan qumri bo'ldi qishloq qizlaridan ikki uchtasi yaxshi o'ynadilar hatto kampirlarni ham tortdilar enaxonning onasi o'zbakona va uning ustiga bukchaygan kampir o'yin qilgan bo'lib hammani kuldirdi enaxonni ko'ndira olmadilar u men xizmat xizmatlaringdaman degan bahonani qildi mingboshining qizi bir ikki aylanib to'xtadi kichik xotini esa ko'nmadi uni ko'p ham zo'rlay olmadilar zebi esa dutorchilar va ashulachilar bilan birga yengil yengil yallalar qilib turdi o'yin tamom bo'lgach palov dasturxoni yozilganda oy ancha balandga ko'tarilgan edi oshdan so'ng qishloq qizlaridan o'ziga durustroq bir dehqonning qizi o'rnidan turib ertaga mehmonlarni biz kutamiz dedi shundan keyin mingboshining kichik xotini sultonxon katta kundoshining qizi bilan gapni bir joyga qo'yib o'rnidan turdi va enaxonga tomon yuzlandi bo'lmasa mehmonlaringiz indinga biznikida bo'lishadi dedi tuzukmi endi bizga ruxsat u kundoshining qizi bilan birga ayvondan pastga tushib kavshini kiya boshlagach boshqa qizlar ham bitta bitta o'rinlaridan turdilar shunday qilib bu qiyomat yig'in kecha yarim bo'lganda guv guv bilan tarqaldi kundoshining qizi bilan apoq chapoq bo'lib uyiga qaytgan sultonxon mingboshining shaharga ketgan bo'yicha qaytmaganini bilganidan keyin o'z uyiga kirdi va joy solib yechinib o'tirmasdan shundoqqina to'shakchaning ustida birgina yostiqqa bosh qo'yib uyquga ketdi ertalab uyqudan ko'zini ochganida bosh tomonida yon qo'shni xotinlardan umrini sabiy o'tirardi tez tez chiqib mingboshi oilasining ro'zg'or ishlariga qarashib ko'rpa va to'nlari bo'lsa qavib paxtalarini savab beradigan o'rta yoshlardagi bu xotin shu yo'l bilan kichik qiziga sep orttirardi katta qizini bundan ikki yil burun chiqargan endi bu qizi odam ko'ziga ko'rinib kelardi suvdon ko'zini ochar ochmas yaxshi chiqibsiz umrini saxola dedi o'zim ham chaqirtirmoqchi edim ertaga enaxonlarnikidagi shaharlik mehmonlar chiqishadi osh suvga qarashib bermasangiz bo'lmaydi bugun bir ikki tandir patira yopib qo'ysak deyman men ham shu to'g'rida siz bilan gaplashgali chiqib edim dedi umrinisa bibi juda yaxshi bo'libdi nonushtani qilib xamirga beraylik bo'lmasa bir ikki joyga borib dutor mutor so'rab keladigan ishlaringiz ham bor hali umrinisa bibi o'tirgan ko'yi surinib sultonxonga yaqin keldi men sizga boshqacha maslahat bilan chiqib edim dedi bu so'zlar yarim pichirlash bilan va ham ko'zlar ikki tomonga alanglab turib aytilganidan kelinchakning ko'ngli duv etib ketdi u ham umrini sabibiy tomonga o'girildi nimaga pichirlab gapirayotirsiz nima demoqchisiz yaqinroq kelsangizchi imillamay qoling ilohim dedi umrini sabibiy endi kelinchakning xuddi qulog'iga egildi shaharlik mehmonlarni ertaga chaqiribsiz eshitdim kecha kechqurun mening bahrim o'sha yerda edi shu so'zni aytgach u bir nafas jim qoldi kelinchakning kichkina qop qora va o'ynoq ko'zlari keng ochilib qo'shni xotinning og'ziga tikilgan edi umrinisa bibi yana bir qur ko'zlarini jaranglatib olgach kishi degan o'z tomiriga bolta cho'padimi dedi kechasi bilan uxlayolmasdan shuni o'ylab chiqdim sultonxonning rangi o'cha boshlagan edi ikki betidagi shapaloqday qiziliga so'lg'inlik yugurdi og'zi yarim ochilgan ko'kragi bir yotib bir turmoqda darmoni tanidan uzoqlashib borardi gapiring tezroq nima demoqchisiz dedi u hansirash bilan umrini bibi bo'ynini imkon boricha cho'zib turib ochiq eshikdan tashqariga qaradi so'ngra yana kelinchakning qulog'iga egilib dedi kelin bo'lib kelganingizga endi besh oy bo'ldi dedi halitdan boshingizga yangi kundosh orttirmoqchimisiz eringizning qayliqbozligini bilardingiz ku sultonxon voy o'la qolay jinni bo'libman men deb qichqirdi va yuzini yostiqqa qo'yib chap qo'li bilan boshiga mushtladi yoshlik qilibsiz aylanay bilmabsiz u ashulachi qizning dovrug'i dunyoni bosdi hammaning og'zida o'sha eringizday uchiga chiqqan xotinboz u bulbulnikiday ovozni o'z qulog'i bilan eshitsinu darrov sochib qo'ymasin bo'ladimi qalay kelinchak birdaniga yotgan yeridan turib umrinisa bibining yelkasiga osildi nimasini aytasiz xolajon men esimni yebman esimni endi nima qildik aytsangizchi nima qildim endi men umrin uning boshini muloyim muloyim siladi endi hovliqmang dedi u bo'lar ish bo'ldi bir ish qilib zarar yetadigan tomirini kesaylik endi iloji bormi qalay shoshmang o'ylaylik bir maslahat topilib qolar ikkalasi jim qolib o'yga botdilar umrini sabibiy oq doka ro'molining uchini tugimlab o'ylanar ekan kelinchak esa qo'lidagi tilla uzugini barmog'idan olib o'sha bilan o'ynarkan xayol surardi birdaniga tilla uzukni o'zi ko'zi oldiga olib bordi u yoq bu yog'ini aylantirib xo'p qaragandan keyin sekingina qo'l uzatib uni umrini sabibiyning sinchalag'iga kirgizib qo'ydi bu vaqtda zo'r berib o'y o'ylamoqda va tadbir axtarmoqda bo'lgan umrini sabibiy tilla uzukni o'zga qo'ldan o'z qo'liga o'tganini ikki ko'zi bilan ko'rib tursa da bu katta topishning qimmatini payqay olgani yo'q edi keyin uzukka qarab turib uning qanday qimmatli narsa ekanini qizi bahri uchun zo'r bir davlat qozonilganini eslagach sevinchdan yuzlari alvon tovlanib ketdi va tezgina uzukni barmog'idan chiqarib ro'molning uchiga mahkam tugib qo'ydi qani gapiring xola nima deyishimga hayronman mehmonlarni chaqirib qo'yibsiz endi bir iloj qilib qaytarish kerak kundoshlaringizga bildirmasdan ish tutish kerak xayriyatki kundoshingizning qizi chaqirmabdi u chaqirganda yomon bo'lardi men o'lgur o'sha kuni zebaxonning ovoziga mast bo'lib hech narsani o'ylayolmabmanda kundoshimning qiziga siz chaqirsangizmikan men chaqirsammikan deb maslahat solibman a meni qarang xayriyat u qiz eslilik qilib men buvimdan beruxsat mehmon chaqirmayman siz kattasiz o'zingiz chaqiring dedi aslini o'ylaganda u ham espaslik qilibdi lekin uning bu espasligi sizning foydangiz umrini sabibiy birozgina jim qolgach yana kelinchakning qulog'iga egildi endi siz bir ish qilib tobingiz qochgan bo'lasizu men borib enaxonga aytaman boshini ko'tarib qolsa men o'zim xabar qilaman deyman shu bilan qolib ketadi mehmonlar bugun erta qaytib ketishar emish zebixon juda so'fi odamning qizi ekan otasi bir ikki kunga bazo'r ijozat bergan emish kelinchak hali ham o'ziga kelmagan edi yana umrin sabibiyning bo'yniga osildi qanday bo'lar ekan juda xunuk bo'ladida butun qishloqqa gap tarqaladi bu kundoshlarim deng tarqatmay qo'yishadimi boshqa bir ilojini topsak yaxshi bo'lardi kelinchak umransabibiyning ko'zlariga biroz tikilib turgach shu topda onam notob bo'lib chaqirtirsa xafa bo'lmas edim dedi bo'lmasa onangizni kasal qilaylik u sizni jadallatib chaqirtirsin siz uzr aytib bering shu shaharlik qizlar ketguncha onangiznikida turganingiz ham yaxshi buni qanday qilamiz bu oson men hozir paranjimni yopinib sizlarnikiga jo'nayman hamma gapni onangizga uqtirib tezdan qaytaman orqamdan dumma dumma odam keladi siz ketaverasiz kech payt men o'zim kirib enaxonga aytib qo'yaman kelinchak bu maslahatga tamomi qoyil bo'lgan edi umransabibiyning ko'zlaridan o'pdi bu yaxshiligingizni bir umr unutmayman xola dedi qizingizni xudo xohlasa o'zim to'y qilib o'zim uzataman siz darrov jo'nang ana mistovoqda non likopchada mayiz bor nondan mayizdan olib yerga tushing tez bo'ling jon xola sabibi irg'ib o'rnidan turdi non bilan mayizning hammasini ro'molchasiga tugib uydan chiqdi uning uydan chiqib o'z hovlisiga tomon ketayotganini kelinchak eshik oldida kuzatib turdi tashqarida kundoshlardan bibi umrinisa bibidan nima qilib yurganini so'ragan bo'lsa kerak u kichkina darichani ochib bir oyog'ini o'z hovlisiga qo'yarkan baland ovoz bilan sultonxon ertaga mehmon chaqirtirmoqchi ekan shunga qarashib beray deb chiqib edim dedi shu baland va keskin ovoz sultonxonning qulog'iga juda xush yoqar edi ashulachi qizning o'zlarinikiga mehmon bo'lib kelajagini eshitgandan beri mingboshining o'rtancha xotini poshshaxon juda xursand edi faqat erining shaharga ketib bedarak yo'qolganiga achinardi shaharda bo'lmasdan shu yerda bo'lsa bir ish qilib shaharlik qizning ovozini unga eshittirish va shu yo'l bilan kundoshning ustiga kundosh keltirish qiyin emasligini yaxshi bilardi erining xotinbozligi esa bir unga emas butun dunyoga ma'lum edi zebini bir ish qilib mingboshiga olib berish ustida o'zining burungi dushmani ya'ni katta kundoshi xadijaxon bilan ittifoq boshlashdan ham tortinmas edi Shuning uchun bo'lsa kerak, bugungi nonushtani uning uyida qildi. Eng mahram sirlarni aytgan bo'lib, uni o'ziga moyil qildirishga urindi. Eringizdan shu choqqacha darak yo'q-a, dedi u kulib turib. Ha, eringiz shaharda qolib ketdi. Bilmadim, yana bitta yarimtaga nazari tushdimikin? Nazarlari qursin u kishining, hadeb tushaverar ekanda. Siz biz tushmasin deganimiz bilan tushmay qolarmidi? Xudo o'zi tushadigan qilib yaratgan ekanda. xudovandi karim bu erkaklarni muncha yaxshi ko'rar ekan a o'zimizdan qiyosda oramizda erkakni yaxshi ko'rmaydigan kim bor nondan oling qiyomga qarab o'tirsangizchi non bilan qiyom har kun bor boshqa dardlardan gapirishaylik non bilan qiyom har kimnikida yo'q bu ham bornikida bor shukur qilsak bo'ladi ming qatla shukurku ya o'z boshingizdan o'tgan bilasiz ko'ngilni dumtalagan bir narsa bor mening ko'nglim timtalanib timtalanib ado bo'lgan aylanay ko'nglimdagi olovning quruq kuli qolgan xolos endi xudoning taqdiri bilan mening kunlarim sizning boshingizga tushibdi insof qilganda aylanay bu kunni xudo hech bir bandasining boshiga keltirmasin nonini olib o'tiring podshohon o'z kundoshining bu gaplaridagi achchiq kesatmalarni to'ppa to'g'ri o'z bag'riga borib sanchiladigan nayzalar bilib va sezib o'tirardi chinakam bir zamon o'zi shu bechora xotinning ustiga kundosh bo'lib kelgan uning yuragini timtalagan uni rashk va ko'rolmaslik olovlarida yondirgan edi u vaqtda o'zi kuldi ochildi quvondi yerda osmondan qarab qadam bosdi hadichaxon esa ezildi kuydi o'rtandi xo'rlanib xo'rlanib achchiq achchiq yig'ladi faqat hali bo'yida bo'lmay turib o'zining peshonasiga ham kundosh bitdi butun g'ururi sindi yerda ish poymol bo'ldi sevinch so'ndi yuzi so'ldi lablari xazon rangiga bo'yaldi umidlari uzildi oyoqlari zo'rg'a zo'rg'a sudralib keladigan holga keldi sultonxon kelgandan beri uning lablari ikki kishi orasidan chiqmas ko'zlari sal narsaga yosh olib yuborar ko'kragidagi devlar irg'itgan og'ir toshlardan biri ko'ndalang bo'lib yotardi durust qorni to'q ust boshi joyida qavat qavat sarpo og'ir mehnat yo'q lekin yonginasida boshqa bir yulduz charaqlab ko'zlarini qamashtirib turganidan keyin bu davlatlardan nima foyda xadichaxonning bu haqli kesatishlaridan keyin cho'kkan og'ir bir jimlik ichida faqat og'izlargina quruq nonni chaynashdan chaloblar ekan podshaxon bir narsalarni o'ylardi bugun o'zining eski dushmani oldida dushmanning haq ekanini iqror qilish albatta yengil emas edi faqat narigi kichik kundosh mingboshining kumush kamarida eng alo naqsh bo'lib yonib turganda bu zararsiz kundoshning haqligini iqror qilib va uning siniq ko'nglini ovlash shu bilan uni qo'lga olmoq hozir ikkala xotin uchun baravar kundosh bo'lgan kichik xotinga qarshi o't ochmoq lozim edi bo'shalgan piyolani chertib uzatarkan aytganingiz rost dedi podshohim aytgan gaplaringiz achchiq bo'lsa hamki rost bu to'g'rida men sizga hech narsa deyolmayman ayniqsa men kelganda bolalik edingiz siz bilaman kundoshining qo'lidan sovuqroq qolgan bir piyola choyni oldida bir bir ketin ikki uch ho'plab bo'shargan piyolani yana qaytardi so'ngra davom etdi u yog'ini o'ylaganda na sizda ayb bor na menda qay birimiz bu odamga o'zimiz xohlab tegibmiz hammamizni ota onamiz bizdan so'ramay netmay uzatgan bizning ko'z yoshlarimizga kim qaragan deysiz shu yerda xadichaxon e'tiroz qildi yo'q unday demang men o'zim xohlab tekkanman u vaqtda kuyovingiz yosh edi muncha katta amaldor emas edi nihoyat ellik boshi edi birinchi xotinidan bola bo'lmagan ekan ikki uch yil umr qilishganlaridan keyin xotini o'lib ketgan meni olgan vaqtida sen ko'z ochib ko'rganimsan derdi mening hech bir noliydigan yerim yo'q edi toleyimdan xafa emas edim bu orada mana bu fazilat tug'ildi bola degan ota onani bir biriga bog'laydi fazilat tug'ilgandan keyin men juda xursand edim xuddi o'sha paytlarda onam o'ldi otam hajga ketib u yerda qoldi shuncha musibatlarni qiynalmasdan o'tkazdim nimaga desangiz uyimdan ko'nglim to'q edi shu yerga kelganda hadichaxon ko'ziga yosh oldi shapaloq gulli obravon ko'ylagining uzun yengi bilan ko'zlarini artdi so'ngra yoshli ko'zlar bilan tashqaridagi so'rida ochiq sochiq yotgan va boshiga oftob tushib qolgan fazilatga qaradi choynakdagi so'nggi ikki ho'plam choyni quyib bir hamlada ichib bitirib choynak piyolani narigi yoniga olib qo'yganidan keyin so'zida davom qildi buningiz amaldor bo'lgandan keyin aynidi mingboshilik yomon hovliqtirdi o'z qishlog'ini tashlab bu yerga ko'chdi bu katta hovlini sotib oldi mana bu katta imoratlarni soldirdi bog'roq qildi yer suv ko'paytirdi ko'ngli boshqa savdolarga o'zga qo'ylarga tushdi bola ham ko'ziga ko'rinmadi xotin ham yoniga haybarakatchilari kelishdi xotin topadigan maslahat beradiganlar ko'payishdi bir haftaning ichida to'y qilib mening ustimga sizni keltirib qo'ydi shu yerga kelgach poyshaxon chidayolmadi men xohlab kelgan bo'lsam ekan oyog'imdan bog'lab bir cho'riday olib keldilar tug'ilganimga yoshligimda kasal bo'lib o'lib ketmaganimga o'kina kelganman bilaman aylamay bilaman u yog'ini so'rasangiz bu ayol toifasining ko'pi ota onaning zo'ri bilan erga tegadi shunday bo'lsa ham siz menga kundosh bo'lib kelgansizda kelmay o'la men sizga kundosh bo'lib necha yil necha oyim rohatda o'tdi siz ku besh olti yil rohat ko'ribsiz armoningiz yo'q men sho'rlik bir yil ham yayraganim yo'q bir kechaning ichida to'y ovozi chiqdiyu ertasi kuni namozshomda sultonxon kirib keldi o'lganim yaxshi emasmi bu kunimdan otam o'lgur uning yer suviga davlatiga qiziqdi yaq deb turib oldi bu davlatlardan unga nima foyda davlat qursin davlati enaxonning kelin bibisiga kim keladi davlat asari yo'q ro'zg'orlari zo'rg'a o'tadi qo'zichoqday ikki bolasi bor eri hamisha yonida kundosh alami yo'q nimasini aytasiz ikkovi ham jim bo'ldilar birozdan so'ng gapni yana podshaxon boshladi men chidolmayman aslo men chidolmayman men aslo chidolmayman bu alamga so'ngra jaranglab tevaragiga qarab olgach dasturxon ustidan kundoshiga kelib dedi yana bittani olib berib mana bu yashshamagurni ham qon qora qaqshatsam gibru havolarini sindirsam shashtini qaytarsam hovliqishini bossam undan keyin sizning dasturxoningizni solib qo'lingizga suv berib qizingizning cho'klarini tikishib xizmatingizni qilib yotardim xoh ishoning xoh ishonmang shu topda siz alamzadasiz yolg'on aytmaysiz kundoshlik olovlari zotan so'nib bitgan bu bolalik xotinga kechagi dushmanning bu kungi xushomadlari shirin eshitildi sultonxonning ustiga yana biri kelsa demak to'rtinchisi bo'ladi va kundoshlik alami yana ham yiroqlashadi shuni o'ylab xadichaxon kechagi kundoshining bugun yordam so'rab uzatgan qo'lini qabul qilishga yo'q demas edi faqat podshaxonning yana ham ochiqroq va aniqroq gapirishini to'g'ridan to'g'ri birlik taklifida bo'lishini kutardi kundoshi kuttirmadi qars ikki qo'ldan chiqar ekan ikkalamiz bir bo'lsak sultonxonni tuzlaymiz undan keyin kundoshlik alami sizdan ikki pog'ona mendan bir pog'ona yiroqlashadi ikkovimiz ham xotirjam bo'lib opa singil tutinamiz shu davlatni qancha kerak o'z qo'limizga olib o'rtada baham ko'rishamiz yoshligimiz shamolga ketib bo'ldi endi davlatdan bir narsa olib qolaylik qariganimiz zas qotadi xadichaxonning kutgan so'zlari shu edi zotan u so'zlar uning o'z ko'nglidagi so'zlarning xuddi o'zi emasmidi o'zi doim yolg'iz qolgan vaqtlarida doim shu to'g'rida o'ylab shu xil tilaklarda bo'lmasmidi demak bugun ikkala kundoshning yuragi bir zarb bilan uribdi ikkala kundosh bugun bir birlarini anglab bir birlariga qo'l uzatibdilar bundan yaxshi nima bor bir kishi qilolmagan ishni ikki kishi qila oladi ikki kishi qilolmaganni uch kishi qiladi gap o'sha uch kishining bir biriga qo'l uzatib maslahatni bir qilishida soz bir qizni to'g'ri qilsangiz hali ham yo'q demaydi u fosiq o'ylashaylik bo'lmasa dedi xadichaxon kundoshi birdaniga o'rnidan turib uning yoniga o'tdi va xuddi jonajon o'rtoqlarday qo'lini yelkasiga tashlab betlaridan o'pib o'pib oldi bu o'pish riyokor va aldamchi o'pishlardan emas edi balki aksincha chinakam va astoydil edi shu topda podshohonning butun vujudini kundoshlik olovi o'rab olgan ko'zlari olovning alangalari ila chaqnab yonmoqda ikki yuzi uning harorati bilan qip qizil cho'qqa aylangan edi shu osilish va o'pishlar bilan o'zining astoydilligini bildirgandan keyin podshohon irg'ib o'rnidan turdi yugurib borib eshik va derazalarni qarab keldi da dedi o'ylab o'tirish nega kerak dunyoning eng soz qizi o'z oyog'i bilan qishlog'imizga kelib o'tiribdi u qizning o'zini ham mehmon qilib chaqirsak tamom siz kimni aytayotirsiz enaxonning shaharlik mehmonlaridan zebixon degan ashulachisini xadijaxon tam berganday qilib kundoshiga da dedi topibsiz a esingizga qoyilman u qizning ta'rifini men ham eshitdim balo emish shunday bo'lgandan keyin bizning ishimiz yana ham yengillashadi u qizni eringizga maqtab eshittiradiganlar bizdan boshqa ham ko'p topiladi men bilan sultonxonni maqtab yedirganlar shunday qizni aytmabdi deysizmi tashqaridan yo'talgan ovoz eshitildi so'rida yotgan fazilat o'rnidan turib kelayotir edi ikkalasi ham bu suhbatni shu joyda uzib mayda chuyda ro'zg'or gaplariga ko'chdilar birozdan so'ng bet qo'lini yuvib fazilat kirdi u ostonaga qadam qo'yar qo'ymas onasi bet ko'zingni yuvdingmi deb so'radi ha dedi qiz bo'lmasa o'choqda kichik choynakda choy bor ol aka nonushtangni qilasan qiz choyni keltirib qo'yib dasturxonga o'tirar o'tirmas gap boshladi kechasi charchab keldim uxlab qolibman bo'lmasa sizlarni uyg'otib ko'rganlarimni gapirib berar edim nimalarni ko'rding deb so'radi onasi qani gapirib beringchi dedi poshshaxon nimasini aytasiz zebixon degan bir ashulachi kelibdi ovozini eshitsangiz mast bo'lasiz bular ikkalasi bir birlariga qarashib miyig'larida kulib qo'ydilar yana kimlarni ko'rding zebixon bilan kelgan boshqa qizlar ham bir biridan yaxshi bir biridan soz bir biridan ochiq bir biridan quvnoq onasi pix etib kulib yubordi va eshitilar eshitilmas qilib pog'onani yana ham nariga cho'zsak bo'lar ekan dedi nima deb yotirsiz oyi deb so'radi qiz hech dedi onasi o'zimcha bir narsa dedim sen eshitmay qo'ya qol bu hazilni o'rtancha xotin anglagan va quvonib kulish bilan muqobala qilgan edi mehmondorchilik qanaqa bo'ldi deb so'radi onasi ha dasturxondan keyin dedi podshaxon kambag'alning dasturxoni nima bo'lardi non patir mayiz o'rik qoqil sabzi qiyom oxirida zig'ir yog'i palov bitta yarimta go'sht uchrasa bor bo'lmasa yo'q voy o'la qolsin dedi podshaxon ha ya dedi qizning onasi dasturxonga kim qarabdi deysiz dedi fazilat hammaning aqli hushi o'yinda ashulada qizlarda haligi zebixonda bo'ldi to yig'in tugalguncha hech kim jilmadi hech kimning jilgisi kelmadi yarim kechadan keyin qaytib keldik biz kelganda hammangiz dong qotib uxlagan edingiz dasturxoni muncha yomon ekan sen chaqirmabsanda mehmonlarni biz bu yerda qiyomat qilib kuzatardik shuni ayting a dedi podshohon men sizdan so'roqsiz chaqirishga botinolmadim ikkovimiz maslahat qilishdik ertagi kunga sultonxon ayam chaqirib keldi egalik kundoshning ko'zlari birdaniga o'g'il ko'rganini xabar olgan otaning ko'zlariday ravshan bir olov bilan charaqladi ko'z himoyasi bilan bir birlariga sevinchli xabar uzatishib oldilar ikkalasi bir birini ko'z uchida qutladi sultonxon ayang deb so'radi onasi ha sultonxon ayam muncha eslik ekan sultonxon ayang shunga ham es kerakmi dedi qiz xadichaxon ko'zlarini ayyorlik bilan o'ynatib turib kundoshiga qaradi gapni eshitayotirsizmi dedi ertaga biznikiga shaharlik mehmonlar kelishar ekan sultonxon oyim chaqiribdilar sultonxon oyim podshaxon azaldan ayyor bo'lgan ko'zlariga besh barobar ravnaq berib turib muqobala qildi mingboshi dodxoning suyukli xotinlari bo'lganidan keyin nima qilsa tabida dedi u kim nima olardi haddi bormi qalay muncha eslik ekan bu sultonxon ayang deb takror qildi hadichaxon muncha esli ekan ikki kundosh o'sha ayyor ko'zlar bilan bir birlariga qarashib ma'nolik ma'nolik kulishdilar qiz bechora bu kulishlarning nimaligini anglayolmasdan hayron bo'lib dam onasiga dam kichik buvisiga qarardi ma'lum bazm kechasining ertasi kuni enaxon bilan mehmonlari qorong'i tushganda mehmondorchilikdan qaytib keldilar mehmon qilib chaqirgan xonadon qishloqning narigi chekkasida yashaganidan bular ancha charchagan edilar zebi hammadan orqada qolib qo'lidagi nasibani aravakashga berib kirgach enaxonning onasi o'z qizini holi topib zebi to'g'risidagi fikrni izhor qildi bu zebinisi o'rtog'ing topilmaydigan qiz ekan bolam bir rahmdil bir oqko'ngil bir ilinchakki bu zamonning yosh yalangi orasida kam topiladi shuncha joydan olib kelib shuncha kundan beri poylab yotgan bechora aravakash bolani boshqa qizlarning bittasi ham esga olmadi yo'qlamadi doim yo'qlab xabar olib turgan zebixon bo'ldi o'zining qo'shnisi bo'lib turib saltanatxon ham sira yo'qlamadi bu so'nggi jumlani kampir past ovoz bilan yarim pichirlab aytgan edi enaxon rost oyi dedi zebixon o'rtog'im bu to'g'rida topilmaydigan lekin bu so'zlarni aytib turib enaxon o'zini tutolmadi va kulib yubordi kampir hayron bo'lib nimaga kulasan yo bilmay gapirdimmi dedi yo'q dedi enaxon yana kulib turib juda bilib gapirdingiz men boshqa narsani o'ylab kulayotirman qorong'ida parangi yopinib o'tirmasdan ro'molini pana qilib asta sekin kirib kelayotgan umrinsa bibini eng ilgari enaxon ko'rdi yuzlarida hanuz o'sha kulishning ila tovush bergani holda uni qarshi olgani yugurdi zotan umrinsa bibiga enaxondan boshqa hech kimning darkori ham yo'q edi qizning qo'ltig'iga kirib yuring bu yoqqa aylanay sizga ikki og'iz gapim bor dedi enaxon uni ayvonga taklif qilib bir piyola yarim piyola choy ichishga va mehmondorchilikdan kelgan qatlamadan nasiba olishga chaqirsa ham sira ko'nmadi ikkalasi birga ho nariga qo'shni devorga yaqinlashganlaridan keyin umrasabibiy qizni to'xtatib dedi aylanay qizim bu gapni sizga qandoq qilib eshittirishga hayronman oraga tushmay o'layin men bu muqaddimadan keyin enaxonning ko'ngli sovuq bir narsa sezganday bezovda bo'la boshlagan edi nima gap o'zi deb so'radi u tovushida ochiq bilinib turgan bir talvasa bilan meni sultonxon yubordi shuni aytgandan keyin umrin sabibiy so'zdan to'xtab qizning yuziga qaradi qizning yuzi qorong'ida uncha ochiq ko'rinmasa ham u haligi so'zning qizga qanday ta'sir qilganini anglamoqchi va shunga qarab so'z yuritmoqchi bo'lardi qiz yana ham orta tushgan talvasa bilan boyagi savolni takror qildi nima gap o'zi sultonxonning onasi birdaniga yotib qolibdi haligi hali hozir otliq odam kelib uni olib ketdi men erta bilandan o'shalarnikida osh suvlariga qarashib yurib edim birdan bunaqa hol bo'lib qolgandan keyin meni chaqirib olib endi men ketayotirman noilojman tezlik bilan borib enaxonga mening uzrimni aytib qo'ying dedi paranjimni ham yopinmasdan yugurib sizning yoningizga chiqdim endi ertaga mehmonlarni chaqirish yo'qmi sultonxon o'zi bo'lmagandan keyin kim ham chaqiradi u hovlida undan boshqa odamshavanda kim bor o'zingiz bilasiz ku aylanay bu sovuq xabar enaxonga yomon ta'sir qildi u nima deyishini bilmasdan o'ylanib qoldi bergan xabarning yomon ta'sirini ko'rgan umrini sabibiy u ta'sirni kamaytirmoq uchun so'z to'qib ko'rdi o'rtoqlaringiz omon esonlik bo'lsa yana kelisharku o'shanda sultonxon ertaning hissasini chiqarmay qo'ymaydi yaxshi bola u yotoq bilan saltanatxonga aytib qo'ysangiz eslik qiz o'zi tushunadi dedi gapni cho'zish nima kerak xola dedi enaxon bo'lar ish bo'libdi mening sho'r peshonam ekan mayli unaqa demang elanay hali yoshsizlar talay suhbatlarni talay bazmlarni talay to'y tomoshalarni ko'rasizlar sultonxonning achinganini aytmaysizmi endi achingandan nima foyda bo'lar ish bo'libdi mayli endi bo'lmasa yaxshi qoling men boray supralar xamirlar shundoq ochiq chochiq qoldi borib yig'ishtirib qo'yay kundoshlari o'zingiz bilasiz qayrilib qarashmaydi o'tirib ketardingiz enaxonning bu so'zlari labining uchidan chiqqan buni umrinisa bibi ham payqagan edi yaxshi qoling bo'lmasa dedi umrinisa bibi so'ngra ayvon tomonga borib o'tirmasdan devor bo'ylab tezgina ko'zdan yo'qoldi enaxonning kechadan beri tortgan rejalari va qurgan xayollari buzilgan edi endi sevgili o'rtoqlarini ko'ngildagidek xursand qilib jo'nata olmas edi hech kimga hech narsa demasdan kelin bibisini chaqirdi va bo'lgan voqeani unga anglatdi u ham enaxonning xafaligiga qo'shildi lekin boshqa bir iloj ko'rsatishdan ojizlik qildi ikkalasi juda uzoq gaplashdilar har xil yo'llarni axtarib har turli maslahatni qilib ko'rdilar hech biri epaqaga kelmadi oxirida ertaga erta bilan haligi xabarni sekingina saltanatga bildiradigan agar mehmonlar o'zlari ketmoqchi bo'lsalar yo'q demasdan ularga ijozat beradigan bo'lib shu maslahatda to'xtaldilar faqat ertalabgacha mehmonlarga hech narsa demadilar ular borgan joylaridan charchab kelishib o'tirgan o'rinlarida shundoqqina uzanib qolgan edilar erta bilan nonushta chog'ida enaxonning onasi qiziga qarab qizim bugun mehmonlaringni sultonxonlarniki olib chiqarsana deb qolmasinmi bu savol qizni ham kelinni ham shoshirib qo'ydi chunki kechagi xabar hali hech kimga eshittirilmagan edi uni nonushtadan keyin saltanatxonning o'zigagina izhor qilmoqchi emasmidilar endi bu sodda kampir u dardni ko'pchilik oldida ochib qo'ydi qiz talvasasini berkitishga tirishgan holda kelin bibisiga qaradi kelin bibisi bu qarashning ma'nosini darhol angladi va kampirga javob qaytardi xonlarniki sal chuchmal bo'lib turibdi endi mehmonlarimiz qayerni xohlasalar o'sha yerga olib boramizda bo'lmasa shu yerning o'zida yana yozilishib o'tiramiz kampir o'rinsiz savoldan yana to'xtamadi sultonxonlarniki nega chuchmal bo'ladi enaxon bilan kelin endi haqiqatni ochmoqqa majbur edilar enaxonga qarab borgach kelin davom etdi sultonxonning onasi birdan notop bo'lib qolibdi qizini kecha oldirib ketgan ekan o'zi u yoqda qanday bo'lar ekan deb turibmiz saltanat endi og'iz ochdi biz aravani qo'shtirib jo'nasak ham bo'lar edi shaharlik qizlardan ikkitasi bu fikrga qo'shilishdi faqat zebi saltanatning yelkasiga turtib qulog'iga sekingina shivirladi muncha shoshilasiz nimangiz qolibdi shaharda necha yilda bir kelib tuzukroq yoyilmaylikmi shu vaqtda salom berib mingboshining qizi fazilatxon kirib keldi yoshlar uni o'rinlaridan turib qarshi oldilar da dasturxonga taklif qildilar qiz ko'nmadi ayvonning yonginasiga kelib to'xtadi da tik turgan holda dedi men mehmonlarni aytgani chiqdim sultonxon ayam onalari kasal bo'lib ketib qolibdilar oyim bilan podshaxon ayam mehmonlarni o'zlari chaqiradigan bo'lishdi bugun kechqurun albatta chiqasizlar so'ngra xayrlashib chiqa boshladi uni to ko'cha eshigigacha uzatib chiqqan enaxonning besaramjon ko'ngli yana o'rniga tushgan tashvishli yuzlariga sevinch qizilliklari yugurgan edi akbarali mingboshining belida kumush kamari yonida kumush sopli qilichi ustida zarbof choponi bo'lmasa hech kim uni amaldor demaydi oddiy kiyimda ko'rganlar yo oddiy bir qishloqi boyi yoki yettisuv bilan aloqasi bor qo'ychi yo bo'lmasa yaylov tovon bilan ish ko'radigan tuyachi deb o'ylaydilar jakka suyaklari turtib chiqqan peshona bo'yiga tor eniga keng va ham uzun uzun uch chuqur ajinga ega burun o'rtacha lekin qamshari past ko'z qisilibroq kelgan parda tomirlardan ikki uchtasi va ham ikkala ko'zining bir yonida jindak joyi hamma vaqt qizil bir ko'zida picha shapoqlik asari ham bor iyak keng jag' sergo'sht juda siyrak bo'lgan soqol iyakning o'rtasigagina to'planib echkiniki singari past tomonga sangillab tushgan o'zi qaroroq xotin uchrab bir chang solsa hech narsa qolmaydi mo'ylov ham soqol singari siyrak usta to'xtashning asrdiy do'kati ikki kunda bir qirib turganligidan lab ustidan kalta va tekis bo'lsa ham umuman o'zi yarmidan ko'pi yiqitilgan daraxtzor singari xunuk ko'rinadi ikki uchida oltitadan o'n ikkita uzun qil sichqonning dumiday ingichka bo'lib pastga cho'zilgan dukat bilan ikkala tomonga ikki marta qo'l tegizilsa u sichqon dumlaridan asar qolmaydi shu bilan mo'ylov masxaraboz kepatasidan chiqib odam nusxasiga kiradi san'atiga berilgan usta to'xtash taassuf berilgan narsani yig'ishtirib qo'yib san'at san'at uchun degan nazardan qarab akbarani mingboshiga mo'ylov to'g'risida haligi taklifni qilgan bo'lsa-da, shunday katta bir amaldor ham xalqning ta'nasidan qo'rqib usta to'xtashning taklifini rad qildi shu bilan u masxara mo'ylovlar ayanch bir kepatada sangillagancha qolib ketdilar mingboshini bu baland darajalarga ko'tarib uning vositasi bilan o'z dimog'larini ham cho'x qilib turadigan shahardagi to'ralar uning ikki chekkasida sangillab turgan u ingichka kokillarni ikki osilganlar deb piching qilardilar bu soddadil sart amaldori uningdek pichinlarga tushunmasa ham piching qiluvchi to'ralarning o'zlari mashhur rus adibining yetti osilganlaridan ham so'zda ham ishda juda yaxshi xabardor edilar izoh bu yerda leonid andreyevning yetti osilganlar qissasi nazarda tutilyapti akbarali mingboshi o'zi yolg'iz qolib vijdoni bilan qarama qarshi kelgan vaqtlarida miryoqubning ulug' xizmatlarini insof bilan esga olar unga har to'g'rida minnatdor bo'lganini o'z vijdoni oldida iqror qilardi chinakam burungi mingboshiga yaxshi bir uloqchi otni bekorga olib bergani uchun <clears throat> ellikboshilikka ishtiqoq qozonganidan keyin rosa olti yillik umri o'z qishlog'i bilan mingboshining mahkamasi o'rtasida daftar ko'tarib ot chopish qishloqdan odam haydab chiqib katta yo'lga suv septirish bilan o'tdi bu olti yilning mobaynida bir otning emas necha otlarning hissasi chiqarilgan burungi besh to'rt tanob yerga yana bir necha besh to'rt tanob yer qo'shilgan bo'lsa da ellikboshilik har qalay mehnat urinish va yugurib yuritishni talab qiladigan amallardan edi shu uchun mingboshi bir yil kuz faslida ostanaqul boyning katta bir qovun sayil qildirganini sira esdan chiqara olmaymiz miryoqub bilan o'sha saylda uchrashib tanishgani uchun saylni esdan chiqarishga vijdoni yo'l qo'ymaydi bu orada ko'p narsalar mingboshning xotiridan faromish bo'lganlar u faqat qovun sayldan ikki kun keyin miryoqubning uyiga ikki arava qovun tarvuz bilan ikki zambar uzum ikki chorakkina qayroqi bug'doy yuborganini eslaydi agar xotirasi yanglishtirmasa shundan keyin biror oy o'tar o'tmas bir kun erta bilan kumush kemar bog'lab uydan chiqqanini undan bir kun burun kechasi darvoza oldida shon shalobli bir mirshabning toyloqchi bo'lib chiqqanini biladi mingboshi bo'lganidan keyin oz fursatda mir yoqib turgan qishloqdan hozirgi hovlini sotib olib u yerga ko'chib bordi boshqa gaplar allaqachon esidan chiqib ketgan yurtning keksa odamlari o'zaro so'zlasharkan bu mamlakatda necha bir xon va xonvachaning muncha uzoq yurt so'ramaganini so'zlaydilar mallaxonlar xudoyorlar nasriddinbeklar yurt ustidan bahor bulutlari kabi kelib ketgan edilar akbaral mingboshi mana o'n uch yildan beri shu masnadida o'tiradi davlati obro'si nufuzi tobora oshsa oshadiki kamimaydi xudo berganda xudo deyishadi keksalar xudoyo ol qulim desa hech gap emas shundayda ba'zi bir yosh yalanglar xudo hadeb shunaqa insofsizlarga berar ekanda biz bechoralarga ham bir narsa uzatsinchi deb qolishadi buni eshitgan keksalar tayoq ko'tarib yosh yalang ustiga yugurishadi bechora yoshlar tayoqdan o'zlarini olib qocharkan bir birlariga qarab piching otishadi nimaga qochasan xudo senga ham berayotir olmaysanmi yurtning keksalari butun bu davlat hukumat va ulug'likning bir og'iz gapini silliq va yoqimli qilib gapirolmaydigan sodda va to'ng odamga birdaniga nasib va ro'zi bo'lib qolishida miryoqub akaning katta hunari bor ekanini yaxshi bilishadi shu uchun miryoqub aka ko'cha ko'yda ko'ringanda unga beriladigan salom va qilinadigan ta'zimlar mingboshinikidan kam bo'lmaydi faqat shu qadarisi borki mingboshi u yoq bu yoqqa juda kam yuradi yursa ham mirshablarni orqasiga ergashtirib kechasi yuradi kunduzlari bo'lsa faqat shahardagi ulug'vor chaqirtirganda zarbof choponlarini kiyib va tatti samani yo'rg'alatib o'tadi unga salom berish va ta'zim qilishdan bellariga og'irlik kelmaydi chunki oyda bir o'n kunda bir egilib qo'yish hech gap emas ammo miryoqub akaning yurishi ko'p u aksar piyoda yuradi yurganda ham negadir shoshilib yuradi assalomu alaykum deb dona dona qilib salom bersangiz shoshilganidan bo'lsa kerak vas debgina qo'yadi shu bilan birga siz tomonga bo'ynini qiyshaytirib juda kichiklik bilan alik oladi doim kulimsirab turgan ko'zlarini siz tomonga qiyagina bir tashlab olib yo'rg'alaganicha ketadi hamma hammavaqt va har qayda ko'rinib qoladigan bu asl mingboshiga salom bermoqdan bellaringiz toladi do'konidan har narsa topiladigan bir baqqolga farang baqqol deb nom qo'ygan keksalar har ishda qo'li bo'lgan bu odamga miryoqub epaqa laqabini berib xato qilmaganlar o'zlari ham bu laqabning to'g'riligini osongina isbot qiladilar u aralashmagan ish epaqaga kelmaydi mingboshining yer suvi shu qadar ko'pki hisobini o'zi ham bilmaydi lekin xudo bu sevgili qo'liga davlatni ikki qo'llab uzatsa da farzand to'g'risida biroz o'ksitib qo'ygan darhaqiqat katta xotinidan bo'lgan qizi fazilatdan boshqa uning farzandi yo'q buncha katta davlat kimga qoladi yetti begonalarga zurriyoti yo'q ayollargami mingboshi mana shu amalga iloj axtarib bo'lsa kerak bir ikki yil ichida yosh xotin oldi boladan darak yo'q shu uchun ba'zida o'zi yolg'iz qolib mehmonxonaga berkinganida va hatto o'z soyasining ham eshitmoq ehtimoli qolmaganda bu qizilgur ham boshqadan bo'lmasin deb qo'yadi bir yoqib uning yoshi anchaga borib qolganda bunday xotinparast bo'lib ketishiga shu farzand xususidagi noumidlik sabab bo'lmaydimikan deb ba'zi ba'zi ba'zi ba'zida o'ylab qo'yadi bir kun noib to'ranikida ya'ni uyez hokimining o'rinbosarinikida ichkilik qilib o'tirishgan edilar ichkilik qo'yilmasdan oldinroq noibning onasi o'z nevarasini olib kirib qoldi u tilla sochli tarvuzday dumaloq o'zi lo'ppigina va oppoq momiqday bir bola edi mingvochi bolani darhol qo'liga oldi va o'z aqidasicha kofirning va o'rusning bolasi ekaniga qaramay mahkam bag'riga bosib o'pdi bola mingboshining basharasidan qo'rqqan bo'lsa kerak jon achchig'ida yig'lay boshlagan edi bolani olib chiqib ketdilar shundan so'ng mingboshi bir bir ustun quyib icha berdi icha berdi miryoqubning imolari ishoratlari uy egalariga eshittirmay qilgan tanbehlari hatto do'qlari hech biri ta'sir qilmadi mingboshi tamom mast bo'lgach bolani olib kelinglar deb so'radi bolaning onasi bu badmast odamga o'z to'qlisini bermoq istamas edi nihoyat mingboshi yalinib yolvorib so'ramoqqa majbur bo'ldi hatto ko'zlariga yosh oldi so'ngra noibning amri bilan bolani uyg'otib keltirdilar faqat bu vaqtda mingboshi o'zidan ketib divonga ag'anagan edi farzanddan va esdan mahrum lekin yer suv pul va boshqa boylikka ko'milgan bu odamning butun borligi miryoqubning qo'lida edi yerdan chiqqan hosilning qanchasi o'z qo'liga kirib qanchasi miryoqub omboriga to'kilganini mingboshi o'zi hech qachon bilgan emas kerak bo'lganda mingboshi miryoqubdan pul so'rab olar un gurunch go'sht yog' va ro'zg'orning boshqa keraklarini bo'lsa ichkarining talabiga qarab yana miryoqub tayyorlab berar shu uchun jonning rohatidan boshqani bilmagan mingboshi undan narisini surishtirmas edi miryoqubning topishi yolg'iz shu mingboshi orqali bo'lsa unga epaqa nomini qo'yish to'g'ri bo'larmidi miryoqubning qilmagan ishi yo'qligidan shu nomni bergan edilar qishloqda ikkita baqqollik bitta qassoblik do'koni guzarda ikkita samovar bor bilgan odamlar bu besh muassasadan to'rti miryoqubning kuchi bilan aytilganini so'zlaydilar shaharda katta yo'lning bo'yiga qo'rg'on tashqarisiga bir yangi paxta zavodi tushdi zavodning kattakon bir paxta saroyi ham borki paxta terim vaqtida uch tarozi bilan paxta oladi ana o'sha zavodga ham bir yoqubni sherik deydilar voqean uning ikki g'ildirakli sariq paltonchasi va sariq yo'rg'asi aksar zavod oldida bog'langan bo'ladi shahardagi katta bankalardan birida uchyot qo'mitasining a'zosi haftada bir majlis o'tkazadi shu bilan birga uning biror joyga chaqa soliq to'laganini biror kasbga biror marta qizil qog'oz ya'ni patent olganini hech kim bilmaydi mingboshining boshiga ne qora kunlar kelmadi yaxshi advokatlar tomonidan bitilgan g'alati arizalar qanday tergovchilarni keltirmadi qanday zo'r to'ralar chaqirib so'ramadilar hokim necha martalar g'azab bilan chaqirtirmadi unday vaqtlarda mingboshi miryoqubning ta'limi bilan hamma savollarga bilmayman deb javob berar yoki biror ayb isnot qilinsa tonib turaverardi rasmiy so'roqlar bu xilda borganda orqadan miryoqub g'ayrirasmiy yo'llar bilan so'roq berar bir ikki kun shaharda qolib qishloqqa qaytganida mingboshining ustidan har qanday og'ir tog' ham ag'anagan bo'lardi mingboshi qaysi bir to'ranikiga borsa miryoqub albatta birgalashib boradi bu nimaga kerak deb so'ragan odam yo'q axir miryog'ub amaldor bo'lmasa loaqal mingboshiga mirzo yoki tilmoch bo'lmasa o'zi o'ris tilini tuzuk quruq bilmasa nega bunaqa mingboshining ketidan iljib yurardi nega miryoqubning ko'p umri mingboshinikida o'tadi o'zining hovlisi ham shu qishloqning o'zida ku lekin chekkaroq joyda kechalari uning hovlisida bir ikki mirshabning poyloqchilik qilib chiqqanini gapiradilar faqat buni o'z ko'zi bilan ko'rgan kishi yo'q bo'lsa ham ochib gapirmaydi yo gapirolmaydi bir kun miryoqub noyib to'raning uyida edi bu safar olib borgan hadyasi to'raga nihoyat darajada yoqib ketgan bo'lsa kerak to'ra uni uzoq olib o'tirib ko'p narsalarni gapirib berdi to'raning tili charchab miryoqubning og'zida birinchi esnash asarlari ko'ringan ediki tashqaridan bir odam kirib keldi ikki tomon yoqasiga tilladan bolg'a surati o'rnatilgan novcha bo'yli mosh birinchi soqolli xushmo'ylov va bir ko'zi jindek g'ilaydan kelgan bu kular yuzli odam ma'ruf injenerlardan edi noyib to'ra bilan betakalluf ko'rishdi miryoqub bilan ko'rishib o'tirmasdan to'ppa to'g'ri stolning to'g'risiga o'tirdi va yumshoq kursini bir qo'li bilan qattiqqina qimirlatib ko'rgandan keyin avval bilagidagi tilla soatga qaradi so'ngra da da deb cho'zib qo'yib kursiga o'zini tashladi shundan keyin noyib to'ra miryoqub tomonga ishorat qilib va yangi mehmonga tomon burilib bizning miryoqub bilan tanishmisiz azizim noyob odamlardan degach u odam o'tirgan o'rnida sekingina bosh silkib qo'ydi miryoqub g'ururining kaltaklanishidan kelgan bir zaharxanda bilan kuldi injener esa burungi kular yuzini ham nuqtalib oldi buni noyib to'ra yaxshi payqadi shekilli miryoqubga xuddi mehribon otaning sevimli bolasiga qaraydigan qarashi bilan iliq va muloyim kulib qaradi miryoqub ham erka o'g'ildek muqobala qildi shu bilan bu suhbatning miryoqub aralashgan ko'rinishlariga parda tortildi da ikkala bilimdon so'ziga tushdi injener bulbul singari sayray ketdi sayray ketdi miryoqub advokat xalqining mahmadonaligini bilardi bu odamning advokat emas injener bo'lganini ham ajrata olardi shu uchun boshda ularning tobora qizishayotgan suhbatlariga u ham qiziqib qaradi keyincha to'ra ham mehmondan yuqdimi nima tillarini burro qilib so'zlashga mehmonning ko'p davolarini aksi davolar bilan sindirmoqqa tushib ketgach bizning miryoqub sekingina qo'l uzatib stolning bir chetida turgan katta bir kitobni oldi kitob surat bilan liq to'la edi hech bir sharpa qilmasdan uni bitta bitta varaqlay boshladi to'ra yoqubni unutdi go'yo u bu yerda yo'q gap injenerning og'zidan ba'zi ba'zida sartlarga og'ir keladigan so'zlar chiqib ketganidagina to'ra boyagi qarash bilan miryoqubga qarab qo'yar lekin unday fursatlarda uning ikki ko'zi kitobda bo'lsa ham ikki qulog'i avrashga tushgan ilonday dikkayganini to'ra bilmas edi uzoq cho'zilgan bu suhbatda miryoqubning qulog'i bir marta juda g'alati dikkaydi-yu, hatto uning qop qora chiroyli ko'zlarida allaqanday sehrli olovlar yondi uning boshi ham kitobdan ko'tarilib yuzlaridan yengil bir qizillik yoyilib o'tdi o'sha joyda sartlarni kamsitadigan gap o'tmaganligidan bo'lsa kerak to'ra ham uzr so'ragan qarash bilan miryoqubga qaramadi ikkala suhbatdosh o'sha joyda miryoqubning quloqlarini dikkaytirgan so'zlarni unga va u mansub bo'lgan xalqqa aloqasiz bir narsa deb qaradilar shekilli xuddi miryoqub shu yerda bo'lmaganday o'z oralarida yana o'tkazib yubordilar injener turib chiqib ketgandan keyin miryoqub o'rnidan turdi va ketishga ijozat so'radi to'rovi bilan xayrlasharkan injenerning boyagi kamsitishlari uchun yana tag'in uzr so'ragan bo'ldi miryoqub faqat kulibgina qo'ydi boshqa hech narsa demadi to'ra bu kulishni miryoqubning xursand va rozi ekaniga yo'ydi va ko'ngli o'rniga tushdi faqat miryoqubning ko'ngli bir necha kungacha o'rniga tushgani yo'q bir injenerning u axir noyib to'ra singari katta amaldor emas nihoyat bir injenerning bir ikki marta sartlarni kamsitishi miryoqubni shuncha bezovta qildimi yo'q unaqa kamsitishlar har qadamda bor hammasiga bezovta bo'laversa miryoqub bechora to'rt kunda sil bo'lib qolmaydimi yo'q yo'q kamsitishlar o'sha yilning o'zidayoq unutilgan o'tgan yilgi qordek erib yo'q bo'lgan bahordagi yomg'ir kabi asari ham qolmagan injener o'sha suhbatda yangi hali sir bo'lgan bir xabarni aytib edi shu shahardan boshlab falon falon joylarga poyezd yo'li tushar ekan bir shirkat tramvaylarini peterburgdagi katta mahkamalarga topshirgan ular tasdiq qilishga va'da berganlar allaqaysi bir bankka pul bermoqchi bo'lgan tekshirish uchun yaqin orada injenerlar chiqar ekan imorat bino ishlari oldilariga o'sha injenerni chaqirganlar miryoqub poyezdning qayerlardan o'tishini bilib olgan edi o'sha suhbatda uning qulog'i bir dikkaydi juda ajoyib dikkaydi lekin ana o'shanda poyezdning o'tish joylarini miyasiga joylashtirgan edi oradan bir hafta o'tar o'tmas bezovtalik harakatga va ishga aylandi birovga yetar yetmas o'sha kelajak poyezd yo'li bo'ylaridan miryoqub juda ko'p bir necha yuz desatin yer sotib oldi yerlarning hammasi deyarli suvsiz noobod tashlandiq yerlar edi shuncha ko'p yerga qancha oz pul ketdi ko'plar bu shoshilinch savdoni bilmadilar bilganlar miryoqubni jinni bo'libdi dedilar shirkat poyezd yo'l solishga ijozat olib tayyorgarliklarga kirishgandan keyingina miryoqub qilgan ishini noib to'raga aytdi sen xuddi bir amerikalikka o'xshaysan miryoqub dedi to'ra lekin ko'nglingga og'ir olma chakki shu sartiya ichida tug'ilib qolgansan miryoqub ko'ngliga og'ir olish tugul bu gapga sevindi balki yuzlariga yana o'sha yengil qizillik yugurdi yangiyo'lning allaqaysi bir joyida ko'z ilg'amas bir cho'l bor edi cho'l qup quruq cho'l suv pastda chuqurda atrofdagi dehqonlardan ba'zilari u yerni ekin yeriga aylantirish uchun turli davrlarda yakka yakka urinib ko'rgan lekin hamma qilgan mehnatlari bekor ketib u yerdan hafsalalari pir bo'lgandi hali ham u yer u cho'lda unumsiz qolgan odam mehnatining asarlari to'g'risi xarobalar ko'rinadi ariqlar ekin pollari marzalar bir necha tup qurigan tut daraxtchalari miryoqub oz pul ko'p ustalik sarf qilib o'sha cho'lni o'z nomiga o'tkazdi faqat bu vaqtlarda poyezd yo'lining rejalari tortila boshlaganligidan odamlar miryoqubni jinni demadilar balki bu bir narsani bilib qiladi dedilar poyezd yo'li solinib bitmasdan turib u cho'lga necha tegirmonlik katta suv chiqdi avvalo o'z cho'ntagining qolaversa otaxon mingboshining yordami bilan cho'lning o'rtasidan katta bir ariqni o'tkazib qo'ydi shundan keyin yersiz dehqonlarga chek bo'lib bera boshladi ko'p o'tmay u yerda bir qishloq paydo bo'ldi va suv chiqargan odamning shahardagi otaxoni nomiga atalib parpi cheki bo'ldi noib to'raning nomi fyodor sartlar parpi to'ra deydilar Kenja cho'lning bir chetiga poyezd stansiyasi tushdi. Yon beriga choyxonalar, do'konlar, saroylar solina boshladi. Poyezd yo'li ochilgandan keyin o'sha joydan paxta zavodi uchun yer tanladilar. Bolgariyalardan iborat 3 kishilik bir shirkat yana o'sha joydan ancha yer sotib olib kattakon bir mevalik bog' va zo'r bir sabzavot polizi vujudga keltirdi har qalay poyezd o'tgandan keyin bir necha yil orasida miryoqubning qo'lida juda oz yer qoldi hammasi har kimga o'tib ketdi miryoqub yerni uncha sevmaydi yer qo'ldan chiqsa xafa bo'lmaydi shuncha yer qo'ldan chiqqan bo'lsa uning barabariga qancha davlat qo'lga kirgandir buni xudo biladiyu xudoning sevimli bandasi qorako'z miryoqub biladi mingboshi o'zining rus mirzasi sokolov inoq mirshabi mirzabobolar bilan birga saman yo'rg'i ustida o'z darvozasi yoniga kelib to'xtaganda qorong'i tushgan ko'chada o'ynovchi bolalarning onalari eshik tagiga chiqib bemahalda bas endi deya tergay boshlagan edilar mingboshining oti to'xtar to'xtamas tashqaridagi mirshablar yugurishib borib darvozani ochdilar katta darvozaning bir qanotidan chiqqan ingichka qiytillash ovozi muazzinlarning xunuk va qo'pol tovushlariga qorishdi bu ovozlar orasida bolalarga qovushgan sigirlarning og'ir muvlashlari bilan onalarini sog'ingan buzoqlarning erka ma'rashlari mungli va yoqimli eshitilardi mingboshi o'tdan tushar tushmas so'radi yoqub keldimi mingboshining musulmon mirzasi hakimjon qo'l qovushtirib turib javob berdi ha shu yerda mehmonxonada uxlab yotibdi mingboshi o'zidan xursand kuldi noinsofning kech kirganda uxlashini qarang bor uyg'otib chiq ikki mirshab mingboshini yechintirmoqqa boshladi mingboshi hali ham boyagi kulishida davom etardi obbo betafiqiy namozshomda uxlaganini mehmonxonadan ko'zlarini uqalay uqalay yoqib chiqib keldi u hali ayvondan tushmay turib hormang xo'jayin deb qichqirdi mingboshi yana o'sha kulish bilan o'tirgan joyida unga tomon evrildi ha xudo bexabar nima bu bemahal uyqu nima shom paytida ya ha xo'jayin shunaqa sizni kutib o'tirib uxlab qolibman qachon kelib eding kech peshinda shundan beri yo'lingizga ko'z tutib o'tiribman qani o'tirganing uyquni uribsanku qani yana nima gaplar yangi gaplardan gapir yangi gapni sizdan eshitamiz shaharda edingiz kimlarni ko'rdingiz kimni ko'rardim noyib to'rani ko'rdim nima gap ekan nima gap bo'lardi beriroq kel mingboshining bu amri bilan unga tomon borayotgan Miryoqub mirshoblarga ishorat qildi ular uzoqlashdilar shundan so'ng mingboshi ovozini pasaytiribroq so'zlay boshladi Simariqning paynovidagi dehqonlar mening ustimdan ariza berganga o'xshaydi. Aftidan hammasi uni mingboshining yerlari ichadi-yu bizga tegmay qoladi. Shunaqa qilib necha yildan beri ekinlarimiz qurib yotibdi deb arz qilishganga o'xshaydi. Noyib to'raning so'zidan shu ma'lum bo'ladi. Shu yerga kelganda boshning qovog'i solina boshlagan edi. Qisiq ko'zlarining tez-tez yumilib pirpirayotganday bo'lganini Miryaqub ham payqadi. Xo'jayin dedi u, xotirjam bo'lib, bitta-bitta gapirib bering, hech bokisi yo'q. Mingboshi uning bu so'zlariga qunt qilmasdan zablik bir ovoz bilan so'radi. Kimning ishi bu? Qani aytchi. Miryoqub Mingboshining hech bir so'zini birdaniga qaytargan odam emasdi. Shuning uchun bu safar ham eski odaticha aylanma yo'l bilan javob berishga boshladi. Kimning ishi bo'lsa ham bilmay qo'ymaymiz. Ilgari noyib to'raning muomalasini sizga nimalar deganini gapirib bering. Qaysi xotin taloqining ishi dedim senga? Mingboshi ovozini bir oz ko'tara tushgan edi. Noyib to'raning gapidan bilinadi o'zi dedi Miryoqub. Siz bo'lgan gaplarni aytib bering. boshi yana hovuridan tushmagan edi shunday bo'lsa ham o'sha johil ovoz bilan miryoqubning savollariga javob berdi noyib to'ra aytadi men seni yaxshi bilaman deydi sen fuqaroni yaxshi ko'radigan odamsan deydi basharta arizada bitirgan gaplar rost bo'lganda ham seni ayblashga ko'nglim bormaydi deydi yerlaringga qaraydigan mutasaddilar shunday qilsa qilishgandir o'shalarni chaqirib tayinlab qo'y sening yeringga ikki uch marta suv berganda bir ikki marta ularnikiga ham berib berib qo'ysin odamlarning ekinini quritib yuborish yaxshi emas deydi bildingmi endi ariza berganning kimligini ayt bu gaplardan hali bilib bo'lmaydi boshqa gaplarini ayting boshqa gapi yo'q bo'lsa ham esimda turadi deysanmi o'ylang men uning hamma gapini bilishim kerak bilsang bila qo'y o'sha taraflarda yodgor xo'ja umarali boy degan obro'li odamlar bor deydi ularning ham ko'pgina yer suvlari bor yaxshi emas deydi qora fuqaro bo'lsa ish boshqa edi deydi fuqaroning gapiga quloq solmayman lekin yurtning esli obro'li odamlarini xafa qilmanglar deydi ana xolos ko'rinib turibdi ariza berganlarning boshida yodgor echki bilan umarali puchuq turar ekan noyib to'ra op ochiq aytib beribdi mingboshi kuldi esingga qoyilman betafiq shuncha esing boru namoz o'qimaysan sizga ergashib shunday bo'ldimda mingboshi endi juda yoyilib kuldi obbo benamoz ey gapdan toza bergin senga xudoyo shaylaysan shaylaysan yana ovozini pasaytira tushdi yodgor echki bilan umarali puchuqning bir atabini bermasam ko'nglim tinchimaydi bir ilojini qil senga aytaman xo'p xo'jayin shoshmang men yana bir surishtiray surishtirishning nima keragi bor o'shalardan boshqa kim qiladi ehtiyot shart xo'jayin adab berish qochmaydi masalaning tagiga yetaylik balki boshqa gaplar ham chiqib qolar mingboshi bu so'zdan shubhaga tushdi nima deding boshqa gap ham chiqib qoladi dedingmi bu nima degani? ehtiyot shart deyman men ehtiyot yaxshiroq surishtirsak yaxshi yaxshiroq bilamizda axir sizning ishingiz bo'lmasin men o'zim ikki kunda tagiga yetib sizga arz qilaman ha mayli surishtir sudrama lekin ha mingboshi shu joyda o'zining miryoqubga e'timodini ko'rsatmoq uchun uning yelkasiga urib urib qo'ydi bo'ldi xo'jayin xotirjam dedi miryoqub ikkalasi ham jim bo'ldilar birozdan so'ng mingboshi mirshablarga qarab baqirdi kim bor hoy hakimjon yugurib keldi bor ovqatdan xabar ol qorin ochdi hakimjon yugurib ichkari tomonga ketgach mingboshi miryoqubga yuzlandi qani gapir endi sen nima xabar topib qo'yding miryoqub darhol javob berdi to'y mingboshi bu birgina lekin kutilmagan so'zga biroz hayron bo'ldi to'y ha to'y nima to'y kim to'y qilibdi men to'y qilmoqchiman sen kimga sizga a benamozey menga ha sizga sindosh birdan gapning sur'atini tortdi qo'y endi bitta bitta gapirib ber nima gap o'zi maryoqub yaqin o'tirib so'zlay boshladi shaharda bir xudo bandasining ikkala dunyoga arziydigan bir qizi bor ekan mingboshi erkin erkin kuldi de betafiq astag'firulloh de maryoqub astag'firulloh o'rniga uyat bir so'z aytdi mingboshi besh battar yoyilib kuldi a battole o battole xudo urdi seni xudo urdi endi dedi u miryoqub asta asta davom etdi o'zi o'n besh o'n oltida ekan juda yetilgan vaqti unaqa yetilganlar qishloqda ham ko'p uning boshqa bir xosiyati bor ekan xo'sh juda yaxshi bulbul singari ashula qilar ekan ovozi dovud payg'ambarniki singari deydilar mingboshi yana kuldi sallallade betafiq sallallade qazosini aytaman bir yo'la dedi miryoqub so'ngra davom etdi shuni sizga olib beray deyman odamlar beradi o'zing eshitdingmi ovozini yo'q mening xotinim qizim eshitib har kun maqtashadi hammaning og'zida shu odamlarga ishonma dedimku bu odamlar tegirmonchi shamsiddinni ham yaxshi qo'shiqchi deb yer ko'kka sig'dirmay maqtaydilar ovozini eshitgandirsan eshak hangrasa undan a'lo xo'jayin o'zingiz bir eshitsangiz edi bo'lmaydigan gapni gapirma nimaga bo'lmasin qiz o'zi hozir shu yerda qishlog'imizda katta xotiningizga ayting mehmon qilib chaqirsin eshitasiz qishloqda kimnikida xolmatnikida shu xolmatnikida shu o'zimizning xolmatnikida ya e? u bechora ochidan o'lolmay yuribdi mehmon chaqirib nima qilar ekan bitini berib boqadimi shuning uchun siz chaqirtirsangiz xolmat ham xursand bo'ladi mehmonlari ham unday bo'lsa men katta xotinimga aytayin chaqirtirsin eshitaylik miryoqubning qulog'iga egildi kattaning rashki kelmasa dedi eng kichigidan boshqa hech qaysisining rashki kelmaydi har qalay katta xotiningiz esliroq yo'g'asa dedi mingboshi o'rnidan turib men bir ichkariga kirib chiqay ovqatdan shu choqqacha darak bo'lmadi sen o'tira tur ketib qolma ichkariga asta bosib yura boshladi hali ham boyagi odaticha xursand bo'lib kular va bir uchta obbo betaqiy deb so'zlanardi mingboshi ichkariga kirib katta xotinini chaqirganda mehmonlar podshaxonning uyida sertakalluf bir dasturxon ustida edilar dasturxon solib xizmat qilishmoq uchun chiqqan umrini sabibiyni bir narsadan gumonlanib podshohon quvib chiqargan u zebining boshiga kelajak falokatni unga yoki uning yaqin o'rtoqlariga qanday qilib aytishini bilmasdan o'z uyida parvona singari aylanardi podshohon bilan xadichaxonning boshlari osmonda sultonxonning katta daranglagan uylari bo'm bo'sh o'zi bu hangomalardan xabarsiz dutorchi qizlar halitdan dasturxon yig'ilmay turib dutor sozlamoqda edilar Mingboshining chaqirig'iga birgan ikkala xotin labbay deb yugurdi. Faqat Mingboshi katta xotiniga imo qilib, "Bittang kel" dedi. Poshshaxon orqaga qaytdi, lekin bu suhbatdan ko'ngli uzolmasdan yaqin bir joyga berkinib turdi. Mingboshi odatda xotinlarga kalda gapirar, ular bilan ezilib o'tirishni o'z erkaklik sha'niga sig'dirolmas edi. Xolmatnikiga kelgan shaharlik mehmonlarni chaqirtirib, "Yaxshi bir ziyofat qilinglar" dedi u. Shahardan kelib, Xolmatning quruq nonini yeb ketsa yaxshi emas. so'ngra xadichaxonning javob berishini kutib o'tirmasdanoq ovqating nima bo'ldi deb so'radi jadallat qorin och xadichaxon muloyim kulimsiradi mehmonlar biznikida shu uchun ovqatimiz bugun kechroq bo'ladi men sizlarga non choy chiqaraman mingboshi mehmonlarning o'z uyida ekanini eshitib hayron bo'ldi mehmonlar shu yerda qachon kelishdi namozshomga yaqin yaxshi yaxshi birozdan so'ng yana takror qildi yaxshi yaxshi so'ngra birdan ashulachisi bormi yo'qmi deb so'radi bor dedi xadichaxon ashula qilganda meni chaqirtir durustmi shu so'zni aytgach xotinining javob berishini kutmasdanoq burilib tashqariga tomon yurdi butun umrlarida deyarli bunday sertakalluf ziyofatni ko'rmagan yosh qizlar takallufga yarasha betakalluf bilan o'lgudek quturib o'yin kulgi qildilar horib charchab zo'rg'a zo'rg'a oyoq tashlab qo'shxonalariga qaytgan vaqtlarida yarim kechadan ancha o'tib qolgan edi uyda qolgan ikki kampirga sahar turib aravani qo'shtirishga buyurdilar da o'zlari ko'zlarini yumar yummas og'ir uyquga ketdilar bular yoshlikning beparvo quchog'ida mavsum go'daklarday har narsadan xabarsiz to'lib toshib uxlarkan so'ri tomon ikki kampirning tashvishli bir un bilan allanega besaranjom bo'lib pichirlashgani eshitilardi ularning biri o'zimiz bilgan umrini sabibiy bo'lib sevimli zebining yosh umriga qaslangan yomonlar to'g'risida gapirardi